เป็นไงสบายดีนะ อืมวันนี้ไปแล้วนะไปอยู่ตลอดเลยนะแต่ว่าก็ไม่กลับมาเพราะแค่ปิดเป็นเทอมเพราะของปดมันจะปิดอืมสมัยเราไปแล้ว ไปแล้วกลับไม่ได้ไม่มีเงินกลับ อยู่ห้าปีรวดเลยห้าปีรวดอืมกลับตอนแก่ตอนไปแล้วกลับ ไม่มีเงินกลับไปต้องไปทำงานหาเงิน ถ้ากลับมาก็เสียเงินค่าเรื่องบิน แล้วก็เสียเวลาไม่ได้ทำงานอีกปิดเทอมก็ได้ทำงาน หาเงินได้หลายร้อยเหรียญค่าเราเรียนค่า ือเราหาเครื่องหนึ่งทางบ้านส่งไปเครื่องหนึ่งช่วงนั้นช่วงที่เราไปเรียนก็ เดือนละสามร้อยเหรียญทางบ้านส่งไปร้อยห้าสิบเราหายร้อยห้าสิบสมัยนั้นยี่ห้ายี่สิบยี่สิบแต่แฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลล์แค่สิบแปดเซนแมคบิ๊กแมคตอนนั้นออกมาห้าสิบเซนก็สิบบาท เดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะบิ๊กแม็กแปดสิบเลยหรือร้อยนึงร้อยร้อยกว่าบาทน้อยกว่า ค่าเงินมันก็ขึ้น แต่ค่าเรียนเราก็ถูก ค่าเรียนเราหน่วยกิจละห้าเหรียญร้อยบาทสิบห้าหน่วยกิจต่อซิมสเตอร์ก็สิบห้าเจ็ดสิบห้าเหรียญพันห้า ค่าเทอมแค่พันห้าอะไรพันห้าร้อยบาทนะเจ็ดสิบห้าเหรียญพันห้าร้อยบาทอ่าวันนี้เรียนโรงเรียนรัฐเขาเขาคิดราคาพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติช่วงนั้นไม่มีคนต่างชาติไปเรียนเนี่ยเขาเลยก็ก็มีอ็นเซนติฟชวนให้คนต่างชาติไปเรียนเพราะเขาคิดว่ามีคนหลายๆชาติมาเรียนร่วมกันก็จะ รู้จักกัน แล้วก็จะเข้าใจกันดีขึ้น ก็เลยถูกถูกกับนักเรียนที่เป็นคนที่นั่นเสก แล้วที่การเป็นอยู่ระอาจารย์ต้องปรับตัวอะไรไหมคะตอนไปอยู่ที่นู่นต้อง ก็ไม่มีอะไร มันก็กินอยู่เหมือนกัน เรียนเหมือนกัน ปรับก็ปรับคนนะไม่เป็นคนใหม่ ไม่รู้จักคนนะแล้ววิถีชีวิต ที่นั่นก็ค่อนข้างจะต่างกันหน่อย คือคนค่อนข้างที่จะ ทุกคนช่วยตัวเอง ทุกคนก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้ต่อผู้อื่น ก็ต้องทุกคนก็ต้องทำงาน ทุกคนก็ต้องเรียนดังนั้นการที่จะเลี้ยงกันนี่ไม่มีครับไปเที่ยวกันนี่ ใครของใครของมันไปกินก็ของใครของมัน ไม่มีใครเลี้ยงใครการม่ตาให้โอว่าก็ไม่มีอะไรก็คิดว่าเราไปอยู่หอก็แล้วกันไม่ได้อยู่บ้านถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนมันก็เหมือนกัน คนก็เหมือนกัน ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตนต้องทำ เราไปเรียนหนังสือเราก็ไปตั้งใจเรียน เข้าห้องเรียนตั้งใจฟังครูสอน กับบ้านก็ทำการบ้านแล้วก็การเรียนที่จะได้ดีนี้ต้องเรียนก่อน ต้องอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนคือถ้าพวกนี้ครูจะสอนวิชานี้บทนี้เราต้องอ่านก่อน ถ้าอ่านก่อนแล้วเวลาฟังครูเขาสอนมันจะเข้าใจ แต่ถ้าเรายังไม่ได้อ่านไปเข้าไปในห้องแล้วฟังเลยบางทีเราจะไม่เข้าใจควรที่จะดูหนังสือล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าห้องเรียนพรุ่งนี้ครูจะสอนบทนี้เราก็อ่านวันนี้ก่อนอ่านเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วพอเข้าห้องเรียนเราก็จะได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจ เออเราเราเข้าใจมาในระดับหนึ่งนะจากการที่เราได้อ่านเอง แล้วพอได้ฟังครูเขาอธิบายอีกที ก็จะเข้าใจดีขึ้น แต่ความจริงเราไม่ควรเป็นคนแนะนำหรอกเพราะเราไม่ได้เรียนเก่งคะแนนเราไม่ได้เก่ง เพราะเราไม่ได้เครียดกับการเรียนเราเรียนพอให้ผ่านนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องได้ เกรดเออะไรเงี้ยก็รเรียนให้มันผ่านสอบผ่านยันได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรที่วิชาที่เราชอบมันก็ได้คะแนนดี ได้เกรดดี วิชาที่ไม่ชอบ มันก็จะได้เกรดไม่ดีเพราะจะไม่ค่อยสนใจฟังแต่ถ้าพวกเป็นคณิตศาสตร์ พวกวิทยาศาสตร์นี่จะชอบมันจะมันจะได้คะแนนดี ก็ต้องพยายามมีวินัย อย่าปล่อยให้ใจไหลไปกับอารมณ์ อารมณ์มันจะไม่ค่อยชอบเรียนมันชอบเล่นเดี๋ยวก็โทรสับคุยกันดูส่งไลน์ให้กันเล่นเกมกันเนี่ยที่มันจะเสียการเรียนก็เสียเพราะว่ามันไม่ไม่มีสติยับยั้งอารมณ์ต้องต้องจัดขั้นตอนลำดับของความสำคัญ งานที่เราต้องทำก่อนทำหลังทำการบ้านก่อน ดูหนังสือก่อนเสร็จแล้วค่อยดูทีวีดูหนังเล่นเกมเมื่อไรก็ว่าไปให้มีเวลาเวลาแล้วก็ต้องมีเวลาพักผ่อนหลับนอน ถ้านอนไม่พอเวลาเข้าห้องเรียน มันก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง มันง่วงนอนยังต้องรู้จัก จัดการเวลาให้ถูกต้องเวลาพักผ่อน เวลาเรียนหนังสือเวลาเล่นมันก็ต้องมีเล่นบ้าง เวลาออกกำลังกายเวลาสังคมแต่คนไม่ค่อยสังคมกันที่นั่นเราไม่ค่อยได้สังคมกับใครต่างคนถึงเวลาก็เข้าห้องเรียนกัน ไปช่วงแรกๆมันจะเหงาไม่รู้จักใครคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อน คิดถึงอะไรต่างๆก็ต้องพยายามสู้ความว้าเหวสู้ไม่ไหวบางทีก็ขอกลับบ้านแตจไปไปอยู่มาแล้วเนี่ยใช่เคยไปอยู่เสมอสองอาทิตย์แรกก็แบบโทรตลอด สองอาทิตย์หลังลูกต้องคอยหาตามหาแล้วไปไหนได้เพื่อนแล้วหายไปไหนได้พบเพื่อนใหม่แล้วไม่เหงาแล้วหาหาไม่เจอราต้องจัดลำดับ สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญเอาการเรียนก่อน อย่างน้อยก็ให้มันผ่าน ให้มันจบจะได้ดีไม่ดีก็ อยู่ที่ความตั้งใจของเรา ถ้ามีความตั้งใจมาก ทุ่มเทมาก ก็จะเรียนดี แต่ก็ต้องตัดอย่างอื่นไป คนที่เขาเรียนดีเขาไม่ค่อยเล่น เขาไม่ค่อยเที่ยวเขาไม่ค่อยดูหนังฟังเพลงอะไรเอาแต่ดูหนังสืออย่างเดียว เข้าห้องสมุด ก็คิดว่าเป็นช่วงเวระยะเวลาสั้นๆถือว่าเป็นการลงทุนชีวิตก็แล้วกันสี่ห้าปีนี้ ยอมเสียสละความสุขทางอื่นยอมสู้กับการเรียนเพราะเมื่อเรียนจบแล้วก็ถ้าเรียนดีได้ปริญญาเหมือนหางานกันง่าย กว่าคนที่เรียนไม่ดีเวลาปีสุดท้ายนี่เขาบริษัทต่างๆก็จะส่ง คนไปหาหาเด็กเรียนเก่งๆ ก็จะไปสัมภาษณ์เด็กที่โรงเรียน ไปชวนเด็กให้ไปทำงานกับบริษัทของเราแต่สมัยนี้ไม่รู้นะว่าเขายังทำอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรือเขาไปแต่เฉพาะโรงเรียนดังๆนู่เด็กหัวกะทิโรงเรียนไม่ดังเขาก็ต้องไปหาเขาแล้ว การคบเพื่อนก็สำคัญ ถ้าจะคบก็คบคนที่เรียนเก่งกว่าเรา คนที่ขยันเรียนแล้วเราไม่เข้าใจเราถามเขาได้ ถ้าคบกับคนที่เขาไม่เก่ง เราก็ถามเขาไม่ได้ แล้วเขาอาจจะชวนเราไปเล่นไปเที่ยวมากกว่าก็ต้องคบเพื่อนรู้จักการคบเพื่อนมงคลข้อที่หนึ่ง ไม่คบคนพาลคบบัณฑิตข้อที่หนึ่งข้อที่สองบัณฑิตก็คนเก่งคนฉลาด คนดีคนพาลก็คือคนไม่ฉลาดคนโง่คนไม่ดี ถ้าคบกับคนไม่ดี เขาก็จะชวนเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีคบกับคนดี เขาก็จะชวนเราไปทำสิ่งที่ดีถ้าชอบคบ เพื่อนที่ชอบเข้าผับเข้าบาร์เดี๋ยวก็ชวนไปผับไปบาร์ ถ้าคบกับคนที่ชอบเข้าห้องสมุดเขาก็จะชวนไปห้องสมุด ไปอ่านหนังสือไปดูหนังสือไปทำการบ้านยังคนที่เราคบค้าสมาคมก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คบบัณฑิต บัณฑิตคือคนดีคนฉลาด คนรู้เหตุ รู้ผลรู้ตนรู้บุคคล รู้สังคม รู้ประมาณรู้กาลเทศะนี่คือบัณฑิต รู้เหตุก็คือรู้การกระทำทางกายวาจาว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลดีหรือผลไม่ดีต่อชีวิตเรา คือความสุขหรือความทุกข์ความเจริญหรือความถดถอย อันนี้เป็นผลบัณฑิตเขาจะรู้ว่าการจะเจริญ การจะสุขนี้ต้องทำอย่างไรการที่จะเสื่อมที่จะทุกข์นี้ทำอะไรบัณฑิตเขาจะรู้ถ้าคิดดีพูดดีทำดี ผลก็จะดี คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ผลก็ไม่ดี คิดจะไปโรงเรียน คิดจะดูหนังสือ คิดจะทำการบ้าน การเรียนมันก็จะดี คิดไปเที่ยว คิดไปเล่น คิดไปเข้าผับเข้าบาร์คิดไปจีบผู้หญิงอย่างนี้ก็เรียนไม่ดีแน่นะคนบัณฑิตเขาจะรู้เหตุรู้ผล อันนี้เขาเรียนหนังสือเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาคือเขาต้องเรียนเพราะเขาต้องการผลผลคือการเรียนจบถ้าเรียนจบได้คะแนนดี ก็ต้องทุ่มเหตุที่ดี นี่คือการรู้เหตุรู้ผล รู้ตนก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเป็นอะไร เรากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่เรากำลังเป็นนักเรียนหรือเรากำลังเป็นนักเล่นเ หรือนักทำงานหรือนะ ตอนนี้เราต้องรู้หน้าที่ของเรา รู้ตนก็คือรู้หน้าที่ของตนรู้บุคคลก็รู้คนที่เราครบด้วยว่าเขาเป็นคนอย่างไร คนดีไม่ดีคนฉลาดหรือคนโง่รู้บุคคลต้องมีสตินะก็ต้องมีทั้งสติ มีต้องมีปัญญา ต้องมีคนสอน ถ้าไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องถามว่า เหตุเป็นอย่างไร เหตุก็คือการกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจ ผลก็คืออยากจะเรียนจบใช่ไหม แล้วผลนี่จะเกิดจากเหตุคือการเรียนถ้าตั้งใจเรียนไม่ทะเลทลายไม่หนีโรงเรียน ทำการบ้านทำข้อสอบได้ มันก็เป็นเหตุ เรียนก็จะเรียนจบรู้เหตุรู้ผลรู้บุคคลกันเนี่ยก็รู้ว่าคนคนดีกับคนไม่ดีคนที่มีอิทธิพลกับเราในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีถ้าคบกับคนชอบกินเหล้าเมายาชอบเล่นชอบเที่ยว เขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าเมายาไปเล่นไปเที่ยวแล้วก็อย่าไปคบกับเขาแล้วมีแนวคิดแบบว่าหมายถึงในพวกกอง ด็กวัยนี้ต้องลองพาไปกินเหล้าดูไปดูงสุราอะไรเงี้ยจิตว่าจิตอะไรดูให้ตัวก็ไม่เป็นไร อันนั้นอันนั้นเป็นการลองนะไม่ใช่เป็นลองก็คือหนเดียว ไม่ใช่ลองลองแบบทุกวันทุกคืนนี่ไหนก็ลองก็ได้ลองแล้วเด็กอยากลองไปผลแล้วเด็กอยากก็ต้องหยุดนะไม่หยุดต้องให้รู้ว่ามัน ทำไงได้ก็ไปให้เขาลองนะจริงๆก็ของไม่ดี ก็ไม่ควรจะต้องลองก็ไม่รู้แหละก็บางทีเด็กมันไม่รู้ มันก็เหมือนไฟมันไม่รู้มันร้อนให้มันไปจับดูเลย ให้มันแตะดูมันจะได้รู้ พอมันแตะปั๊บผลเดียวมันก็จะเข็ดแต่ของบางอย่างนี่มันกว่าจะรู้มันสายไปเสียแล้ว ให้ไปติดยาซะก่อนที่จะรู้ว่าไม่ดีอย่างนี้มันก็ไม่ได้ ให้ไปติดสุราแล้ว ค่อยรู้ว่าไม่ดีทีหลังนี่มันก็ไม่ได้ไม่ติดเองแล้วค่อยมารู้ทีหลังนี่มันไม่ได้แล้วของบางอย่างมันต้อง ต้องไม่ลอง พอลองแล้วมันตายลูกเดียว เสียลูกเดียว อย่างนั้นก็ลองไม่ได้แต่อยากจะไปไหนขับไม่เคยไปเลยเอาพ่อแม่ไปกับพ่อแม่สักครั้งหนึ่งเอาพาไปดูว่าเป็นยังไงไปดูหนังตัวอย่างก่อน ถ้าชอบเดี๋ยวรอให้เรียนจบ หาเงิน หาเงินให้ได้ก่อนแล้วอยากจะไปดูไปเที่ยวก็ไปแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่ถึงเวลารู้ตน ตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ในฐานะ ที่จะไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงแบบที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปกันเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เรายังเป็นนักนักเรียนอยู่ หน้าที่ของเราต้องไปโรงเรียนเขาเรียกรู้ตน รู้ฐานะของตนว่าตอนนี้เรากำลังเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ มีหน้าที่อะไรเป็นเด็ก มีหน้าที่เรียนหนังสือ เพราะเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ เรายังหาเงินเองไม่ได้ เราไปจะทำตัวเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้ ผู้ใหญ่เขามีเงินแล้วเขาหาเงินได้แล้วเขาจะไปเที่ยวเขาจะใช้เงินของเขาอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เรามีหน้าที่เรียนเพื่อเราจะได้มีความสามารถที่จะหาเงิน ได้เอง เมื่อเราหาเงินได้เอง แล้วเราจะใช้เงินยังไงก็เรื่องของเราแล้วรู้ตน รู้บุคคลก็รู้คนที่เราครบด้วย เพื่อนเรียนด้วยกัน เพื่อนเล่นหรือเพื่อนเรียน หาคนเรียน หาคนเรียนเก่ง ๆ คบกับเขาแล้วเวลาไม่เข้าใจแล้วปรึกษาเขาได้ ถามเขาได้ เป็นติวเตอร์เราไปในตัว รู้สังคมก็รู้กฎระเบียบของโรงเรียนกฎระเบียบของประเทศที่เราไปอยู่กฎหมายถ้าไปอยู่อเมริกาขับรถก็ต้องขับด้านขวาไปขับด้านซ้ายก็ชนกันต้องรู้กฎหมาย รู้กฎระเบียบโรงเรียนก็มีกฎมีระเบียบทำผิดกฎระเบียบก็มีสิทธิ์ที่จะถูกขับไล่ออกจากโรงเรียนได้ เด็กมาอะไรมีปัญหาชอบปาร์ตี้กันปาร์ตี้เมาแล้วก็ไปทำผิดทางเพศกัน แล้วก็ก็เป็นเรื่องกัน หาว่าข่มขืนบ้างไอ้ผู้ชายก็บอกไม่ได้ข่มข่มขืนได้ไงก็มันไปกับเราก็ไปเพราะเมา ไปเพราะเมาแต่ไม่ได้อยากไป แต่ไปเพราะเมา มันก็เลยเสียอนาคตกันทั้งคู่ พอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็ฉันของพวกนี้เราต้องรู้กฎกติกาเขาเรียกรู้สังคม รู้กฎหมาย รู้การสิ่งใดที่สังคมเขาไม่ไม่ให้ทำเราก็อย่าไปทำรู้อะไรสองอันรู้กาลเทศะ รู้เวลา เวลาเข้าห้องเรียนระฆังปั๊บเราต้องเข้าแล้วไม่ใช่ไปเข้า หลังจากที่เขาเรียนกันแล้วก็เข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่รู้กาลเทศะต้องดูเวลาหาลายนี้ก็ไม่มีใครมาเตือนมาบอกว่า เวลาเรียนกี่โมงเราต้องรู้ ที่นั่นตอนที่เราเรียนมันจะ มันจะเลิกสิบนาทีก่อนชั่วโมงง เราก็จะเริ่มเรียนตรงคือเรียนถึงห้าสิบแล้วก็จะให้เวลาอีกสิบนาทีสำหรับเปลี่ยนห้องเปลี่ยนชั้น ถ้าเราเรียนต่อติดต่อเนื่องกัน แล้วก็มีเวลาสิบนาที ที่จะย้ายจากห้องนี้ไปห้องหนึ่งแล้วถ้านฐานะเป็นพ่อแม่นี่ก็ต้องก็ทำดีที่สุดเท่าไหร่ ก็คือเป็นการลงทุนนะคะ ก็ปล่อยวางอ่าพ่อแม่ก็เหมือนกับแทงม้าเนี่ย แทงเลือกม้าตัวนี้แล้ว มันจะไม่เข้าวินมเข้าวินหรือไม่เข้าก็ไม่รู้ละก็ ก็มีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็พยายามเมันเหมือนคนเลี้ยงม้าก็เลี้ยงให้มันดี ให้มันมีอาหารกินพร้อมอะไรทุกอย่างพร้อมทุกอย่างแต่วิ่งนี่เราวิ่งให้ มันต้องเป็นตัววิ่งเอง เราเลี้ยงให้มันให้ดี ให้มันฝึกให้มันให้ดีดีมันจะดีไม่ดี ดีขนาดไหน อันนี้ก็เป็นเรื่องของมันนะเรา มีหน้าที่บอกเขาเนี่ยบอกเรื่องเรื่องความรู้เจ็ดประการนี้ให้รู้เหตุรู้ผล รู้ตนรู้บุคคล รู้สังคม รู้กาลเทศะ รู้ประมาณรู้ประมาณก็คือเวลาประมาณจะทำอะไรให้มันพอประมาณ ออกกำลังกายพอประมาณ พักผ่อนพอประมาณเที่ยวพอประมาณทุกอย่างมันก็ต้องมีคุกเข้ากันไป ชีวิตของคนเรามันก็ต้องมีอะไรหลายอย่าง ที่จะต้องมีเพื่อให้ชีวิตมันสมดุลอันนี้ก็ อย่าทำอะไรมันมากก็เล่นก็อย่าไปเล่นมากเกินไปเล่นพอสมควร อันนี้ถ้าจะให้มันมากก็ให้เรียนมากก็ไม่เป็นไร ถ้าเรียนเรียนอย่างเดียวไม่เล่นเลยได้ก็ดีเรียกให้ควบคนที่เขารู้อย่างนี้รบรู้คบกับบัณฑิตเขาจะรู้เวลาเวลา เขาจะรู้อะไรผิดถูกดีชั่วถ้าใครชวนเราไปทำสิ่งที่ผิดเราก็ถอยหลังได้นะไม่ต้องไปเกรงใจเขา เสียเพื่อนดีกว่าเสียตัวเข้าใจไหมเสียตัวแล้วจะ จะจะเสียใจเดี๋ยวเกิดเขาชวนเราไปทำอะไรผิดกฎหมายถูกตำรวจจับก็อาจจะถูกส่งกลับบ้านอาจจะติดคุกติดตารางก่อนนะถูกส่งกลับบ้านบางทีเราก็คิดว่า คงไม่ใช่ไม่เสียหายมาก แต่เราไม่รู้กฎหมายของเขาก็ได้ว่ามันเสียหายหรือบางทีเราไม่ได้ทำแต่เราติดร่างแหไปกับเขาเนี่ยนั่งรถไปคันเดียวกันนะแล้วเกิดเข้าไป ขโมยไปป้นเซเว่นอีเลฟเว่นออกมาเราก็อยู่ในรถไปกับเขาเนี่ยเวลาตำรวจจับเขาก็จับไปหมดแหละใช่เขาก็ไม่มาดูว่า ก็ได้ก็ต่างคนก็ต่างปฏิเสธกันนี่ดูว่าตำรวจเขาจะเชื่อใครดีไม่ดีเรากลายเป็นคนโดนให่นยันระวังการกระทำของเรามันเป็นเหตุที่จะทำให้ผลดีก็ได้ ผลเสียก็ได้ที่จะเกิดขึ้นอื เพื่อความปลอดภัยก็ไม่ต้องไปไหนอยู่หอไปไปไปเรียนกับไปไปหอไปถ้าจะเที่ยวก็ค่อยกลับมาบ้านแล้วก็มาเที่ยวกับพ่อกับแม่อารมณ์นิดนึงเวลาปฏิบัติเนี่ยนะคะบางครั้ง มันจะมีช่วงแบ คือมันก็เหมือนแบบบางทีก็ขึ้นขึ้นลงอย่างนี้แต่มันจะมีบางที่ครั้งที่อยู่อนกับหูดับคืออยู่ดีจากที่เราได้ยินเหมือนกับเสียงแอนเลยอก็รู้เฉยๆจิตมันทำอะไรแปลกๆ ให้เราดูอยู่เรื่อยๆก็มันเป็นผลชั่วชั่วชั่วคราวสั้นๆ มันไม่ได้มีนัยยะอะไรสำคัญมาก เราต้องดูผลระยะยาว ระยะยาวจิตเราสบาย จิตเราเย็น จิตเราสงบเราวุ่นวาย ไม่วุ่นวายอะไรไอ้ของที่มันเกิดชั่วปุ๊บปั๊บหนึ่งแล้วก็หายไป เกิดแสงโผล่ขึ้นมา หูดับตับไหมอะไรนี่มันก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกับฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ดูมันไป มันมันไม่มีผลอะไรกับเรา ผลที่เราต้องการก็คือการที่เราสามารถที่จะควบคุมความทุกข์ของเราได้ เวลาเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจแล้วเราดับมันได้เราเราต้องเห็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์แล้วเราไปหยุดเหตุนั้นได้ ความทุกข์นั้นก็หายไปเนี่ย ทุกข์กับลูกเนี่ยก็หาสาเหตุว่าทุกข์เพราะอะไร ก็ทุกข์เพราะอยากให้ลูกดี ลูกอยากให้ลูกเรียนจบอยากให้ลูกปลอดภัยพอใจไปคิดว่า อาจจะเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา ก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว ก็ต้องใช้ปัญญามา พิจารณาว่าว่าแล้วเราทำอะไรให้เขาได้เปล่า เขาอยู่ที่นู่นเราอยู่ที่นี่เราทุกข์ไปแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาว่า ความทุกข์ของเรา มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขา อยู่ที่เราเอง อยู่ที่เราไปห่วงเขา ไปกังวล ไปอยากให้เขาปลอดภัย อยากให้เขาอะไรต่าง ๆ แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับอะไรเขาได้ ถ้าเราอยากจะสบายใจเราก็ต้องหยุดความอยากนี้ให้รู้อย่างนี้ดีกว่า ส่วนอะไรที่จะเกิดขึ้นเวลานั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิบางที จิตมันวูบลงไปจิตมันเบา จิตมันหูดับตับไมมอาการอันนี้มันเป็นอาการชั่วคราว มันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับก็พิจารณาว่าเป็นตายรักไป เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา เราไม่ เราควบคุมบังคับมันไม่ได้ สั่งมันไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มันเป็นก็จะทุกข์เวลามันไม่เกิดยังอย่าไปอยากมันจะเป็นก็รู้ว่ามันเป็นมันเป็นแล้วมันหายไปก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ทีจิตมารวมาที่สปัางแล้วก็ให้ให้ตั้งใจตรงนั้นก่อนแต่ว่าอย่าอยากแต่ให้ถึงพยายามมื่งไปตรงนั้นเจริญสติในประจำวันมากคอยควบคุมใจอย่าให้คิดเ ให้อยู่กับเรื่องเดียว อยู่กับอารมณ์เดียวแล้วมันจะรวมไม่รวมก็เรื่องของมัน แต่อย่างน้อยถ้าอยู่กับอารมณ์เดียว มันก็ไม่วุ่นวายใจแล้วล่ะมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วความเย็นเข้ามาบ้างธรรมะของพระพุทธเจ้าในข้อในข้อที่ว่าใจเป็นใจใจเป็นประธานเนี่ยค่ะอันนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านจะคงต้องการสื่อให้เห็นว่า ใจเราคือใจอย่างนี้นะคะคือความหมายที่ที่ลึกซึ้งตรงนั้นนะคะความลึกซึ้งก็คือใจมันเป็นสองที่มีค่ากว่าของทั้งหลายในโลกนี้ไงที่บอกให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือใจธรรมนี้จะทำให้ใจสงบทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ใจนี้เป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ เพราะใจที่สงบนี้ใจที่ไม่มีความทุกข์นี้ เป็นใจที่สบาย ของต่างๆ ในโลกนี้จะให้มีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถทำให้ใจพ้นจากความทุกข์ได้ขอเข้ามาสถานในลักษณะที่ว่าปัจจุบันที่ว่าเป็นพวกปวดแปลงดึงดูด ยยกเอาธรรมะพุทธเจ้าอันนี้ขึ้นมาเป็นอันแรกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน เพื่อคิดแต่สิ่งดีๆ เช่นอยากรู้แล้วคิดคิดคิดคิดสร้างภาพอย่างนี้ค่ะเพื่อให้จะจักรวาลก็จะให้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็อันนี้ก็มันก็เป็นการสิ่งที่ว่าเอาธรรมะเรามากลายเป็นว่าเอาเป็นความโลภเข้ามาถึงไหมใช่ไหมเราก็ไม่ควรจะไป ยุ่งเกี่ยวเราควรจะไปทานศีลภาวนาแค่ตรงนี้เพื่อจะรักษาใจตรงนี้ให้ได้ ถ้าจะเอาใจก็ต้องทิ้งทุกอย่างความหมายอย่างนั้น นี่เอาเอาคำสอนของพระเจ้ามาบิดเบือนมาใช้ในทางของกิเลสตัณหา ทำมันลึกซึ้ง ธรรมที่อ่านกับธรรมที่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนกัน การตีความที่จะเอาให้เข้ากับความต้องาตัวเอง มันก็ต้องตีความตามกิเลสของตนถ้ามีกิเลสมันก็จะตีมันก็จะเข้าข้างกิเลสไป แต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันถึงจะเห็น เพราะการปฏิบัตินี้ มันจะกำจัดกิเลสไปเรื่อยๆ มันจะเห็นโทษของกิเลสว่ากิเลสนี่แหละ เป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์ และธรรมนี่แหละ เป็นตัวที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ที่บอกใจนี้สำคัญก็คือให้เรามาดูแลรักษาใจอย่าไปดูแลรักษาอย่างอื่นลูกไม่ต้องไปรักษามันหรอกเลี้ยงมันให้มันโตแล้วก็จบแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็รักษาได้ก็รักษาไปแต่รักษาไงต่อไปมันก็รักษาไม่ได้มันก็ต้องจากกันไป ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่พวกเราที่มนุษย์ทั้งโลกนี้รักกันหวงกันแย่งกันฆ่ากันก็เพื่อไอ้สิ่งนี้ แต่แทนที่จะทำให้ใจเราสุขกับทำให้ใจเราทุกข์ใหญ่ถ้าว่าอย่าไปนี่ไม่ใช่เป็นวิธีรักษาใจ วิธีรักษาใจต้องทิ้งทุกอย่าง เพราะของทุกอย่างนี้มันทำให้ใจเราวุ่นวาย ถ้าไม่ยุ่งกับมันแล้วสบายยังให้รู้จักให้รู้ว่าใจเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องรู้จักวิธี รักษาใจว่ารักษาอย่างไร วิธีที่รักษาใจก็คือต้องทิ้งทุกอย่าง ไม่เอาอะไรเลย พระพุทธเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์ทิ้งหมดนั้น ไปอยู่ในป่าคนเดียวไปรักษาใจเพียงอย่างเดียวใจ ยังถูกข้าศึกศัตรูลุมทำร้ายอยู่ข้าศึกศัตรูของใจก็คือกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆก็ต้องสร้างธรรมขึ้นมา สร้างสติสร้างสมาธิ สร้างปัญญา พอมีสติสมาธิมีปัญญาก็มีอาวุธเนี่ยถ้าเรียกว่าธรรมาวุธเนี่ยอาวุธที่จะมาทำลายข้าศึกศัตรูของใจที่คอยสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจ ก็คือกิเลสตัณหานี่เองพอมีธรรมอาวุธมีสติมีสมาธิ มีปัญญา ก็จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้พอหมดกิเลสตัณหาสงครามก็สงบสันติสันติภาพก็กลับคืนสันติสุขก็เกิดขึ้น สันติสุขก็นิพพาน นิพพานังปรมังสุขขัง ตราบใดที่ยังมีสงครามมีการต่อสู้อยู่ ความสงบก็ยังมีไม่ได้ ตราบใดที่การต่อสู้ได้สิ้นสุดลงแล้วก้าวศึกศัตรูได้ถูกทำลายล้างหมดแล้วเวลานั้นก็สันติภาพก็เกิดขึ้น สันติสุขก็เกิดตามมาแล้วสันติภาพที่ไหนก็สู้สันติภาพที่ใจไม่ได้ สันติภาพที่อื่น ภายนอกเช่น สันติภาพที่ประเทศนู้นประเทศนี้ เวลาเขาทำสงครามกันแล้วเขาเลิก แต่ใจก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิม เพราะใจก็ยังมีกิเลส มีตัณหาอยู่ยันอย่าไปหาหรือไปต้องการอะไรในโลกนี้ มันไม่มีคุณค่าราคา เหมือนกับการ หาธรรมเพื่อมารักษาใจของเราเพราะใจเราเป็นใหญ่ ใจเราความสุขของความสุขความทุกข์ของใจเรานี่มันมันยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์ของร่างกาย ถ้าใจมีความสุขแล้ว ความทุกข์ของร่างกายจะไม่มีความหมายอะไรถ้าใจมีความทุกข์แล้ว ความสุขของร่างกายก็ไม่มีความหมาย ต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐี มีความสุขของพระราชาของมหาเศรษฐี แต่ถ้าใจทุกข์แล้วความสุขเหล่านั้นเหมือนถูกกลบไปหมดเลย หายไปหมดเลย อยู่ในวังก็ร้อน อยู่ในกระหารร้อยล้านพันล้านก็ร้อน ใจทุกข์ใจร้อน ในทางตรงกันข้าม ถ้าใจสงบใจเย็นสบายแล้ว อยู่ในป่า อยู่โคนไม้อยู่คนเดียวก็ไม่เดือดร้อน พระพุทธเจ้าอยู่โคนไม้ได้ อยู่ในป่าคนเดียวได้ เพราะท่านสามารถทำใจให้สงบได้ทำใจให้สุขได้ังนั้นให้มาให้ความสำคัญต่อการสร้างความสุขดับความทุกข์ของใจ อย่าไปให้ความสำคัญกับร่างกายมากจนเกินไป ร่างกายก็ทำได้ไม่ยากหรอก ไม่ต้องการมาก ความสุขของร่างกายนี่ ข้าวมื้อหนึ่งก็สุขแล้ว กินอาหารวันละมื้อนี่ก็พอแล้วมีผ้ามีเครื่องนุ่งห่ม อยู่ชุดเดียวก็อยู่ได้แล้วมีเสื้อผ้าอยู่ชุดหนึ่งนี่ก็ได้นะอยู่ได้ ผ้าสามผืน ผ้าไตจีวร ที่อยู่อาศัยอยู่ตรงไหนก็ได้ พอหลบแดดหลบฝนได้ ยารักษาโรคก็ตามมีตามเกิด มีอะไรก็ละกินไปรักษาไป หายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปอยู่ไปจนกว่ามันจะตายจากกันไปนั้นเรื่องการดูแลร่างกายนี้มันง่ายมาก เหมือนเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเลี้ยงหมาง่ายไหมให้ข้าวมันกินมื้อวันละมื้อมันก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องเสื้อผ้ามันก็ไม่ต้องมี หมามันดีกว่าคนเนะเสื้อผ้าก็ไม่ต้องมี บ้านมันก็ไม่ต้องมี มันนอนใต้ถุนนอนที่ไหนมันก็หานอนได้ เวลาไม่สบายมันก็ไม่เห็นต้องไปโรงพยาบาล ไม่เห็นต้องกินยามันก็อยู่ของมันได้ มันก็ตายเหมือนกัน อยู่ไม่ได้มันก็ตายเหมือนกัน คนมีบ้านมีเสื้อผ้ามีอาหารมียารักษาโรคมีโรงพยาบาล มันก็ตายเหมือนกันนะ งั้นอยู่แบบหมาดีกว่าหันอยู่แบบหมาเราจะสบาย อยู่แบบหมากินแบบหมาเนี่ยพระกินแบบหมาเนี่ยเอาว่าเอาอาหารคุกในบาทเลยไหมเวลาจะคุกให้ข้าวหมากินเนี่ยพระท่านก็กินอย่างนั้นอ่ะท่านไม่ต้องกินแบบคนเพราะมันวุ่นวายก็จะมันยุ่งยาก กินแบบหมานี่มันง่ายอะไรก็ได้ใส่เข้าไปแล้วคุกมัน เดี๋ยวมันก็เข้าไปรวมกันในท้องอยู่ดีอ่ะ จะแยกกันเป็นจานจานหวานข้าวขนมเครื่องดื่มเดี๋ยวมันก็ไปรวมในท้องอยู่ดีเลยไปรวมในท้องแล้วควักออกมาอยากจะกินเข้าไปไหมเนี่ยอยู่แบบหมากินแบบหมาอยู่แบบขอทานกินแบบขอทานแล้วมันไม่วุ่นวาย มันสบาย มือนโยมก็อยากจะให้เรากินแบบพระ ดื่มน้ำต้องมีถ้วยน้ำ ถ้ากินจากขวดนี่ไม่ได้ไม่เหมาะสมเป็นพระ เป็นพระต้องมีถ้วย ยิ่งต้องเป็นถ้วยที่มีลายคามมีถึงจะเหมาะสมกับความเป็นพระแต่ก็ไม่รู้ว่าพระจริงเป็นยังไง พระจริงเขาอยู่แบบขอทานก็อยู่แบบหมากันเขากินแบบหมาเอานอนกระดินกินกระสายพระทุดงไปอยู่ที่ไหนอ่ะ ทุดงขนเตียงขนหมอนไปได้ไหนท่านก็กดเอาบาดไปใท่านั้นนั่นแหละชีวิตคนที่ให้ความสำคัญต่อใจ ถึงไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อร่างกาย เนี่ยพระทุดงท่านทุ่มเท ชีวิตจิตใจเพื่อสร้างความสุขทางใจท่านก็เลยไม่มาเสียเวลากับการสร้าง ความสุขทางร่างกาย เพราะความสุขทางร่างกาย มันก็นิดเดียว ทำให้ดีขนาดไหน อยู่บ้านร้อยล้าน พันล้าน มันก็นิดเดียว มันก็เหมือนตุ่มน้ำเล็กๆตุ่มหนึ่งคุณจะกินร้อยบาท พันบาท มันก็มันก็เต็มตุ่มเหมือนกันพอท้องมันอิ่ม มันก็อิ่มเหมือนกันฉะนั้นเรื่องความสุขทางร่างกายนี่สำหรับผู้ที่รู้ความจริงว่า ใจสำคัญกว่า ก็จะไม่เสียเวลาพยายามให้เวลากับมันน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นจริงๆให้มันเท่าที่จำเป็นจริงๆกินก็กินมื้อเดียวนอนก็นอนตามมีตามเกิด ที่ไหน นอนที่ไหนมีที่หลับหลบหลบแดดหลบฝนได้ตามถ้ำตามเงื่อมผาตามอาคาเดือนร่างตามโคนไม้พระสมัยพุทธกาลท่านอยู่กันอย่างนี้ อาหารก็บิดตบาดนึ่งผ้าก็เอาผ้าคีริ้วไปเอาผ้าที่เขาทิ้งในป่าช้าทิ้งในกองขยะ มารวบรวมไว้ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยมารวบรวม แล้วก็มาปะมาเย็บมาปะให้มันเป็นผืนใหญ่ขึ้นมา แล้วก็ซักย้อม เอาแก่นไม้ก็มาต้มน้ำ แล้วก็น้ำแก่นไม้นี่มาซักย้อม ก็ได้ผ้ากาสาวพัดขึ้นมา นี่แหละผู้ที่เขาแสวงหาความสุขทางใจ ผู้ที่เห็นความสำคัญของใจ เขาจะไม่ค่อยจะมาเสียเวลากับเรื่องของร่างกาย ไม่เหมือนพวกที่ไม่รู้แล้วก็เลยเห็นความสำคัญของทางร่างกายดูก็กินอาหารกันี่อาหารมื้อหนึ่งนี่โอ้จานกี่ใบ ช้อนกี่อัน ซ่อมกี่อัน แก้วกี่แก้วแก้วน้ำแก้วเหล้า แก้วอะไรต่อแก้วอะไรแก้วกาแฟช้อนตักอะไร ช้อนตักซุปช้อนตักขนม ช้อนตักอะไรโอ้ยร้อยแปดพันประการคนที่กินต้องไปเรียนอยู่ไม่รู้จะใช้ช้อนไหน ใช้ผิดช้อนก็โดนก็ด่าเอาว่าเชยว่าโง่ความจริงไม่รู้ใครโง่กันแน่คนที่เชยก็คือเอาเอามือกินด้วย เนี่ยพระกรรมฐานท่านไม่มีช้อนเวลาท่านฉันในบาตรนี่ฉันได้มือนี่แหละช้อนวิเศษ เนี่ยหยิบ หยิบได้ทุกอย่างทุกชนิดไม่ต้องเปลี่ยนช้อน กินแบบฝรั่งมื้อหนึ่งนี่โอ้โห อาหารอาหารสามสี่ชุดเนี่ย จานกับช้อนก็ต้องแต่ละชุดใช้แก้วก็ต้องใช้ของมันแต่ละชุด กินเสร็จต้องมานั่งล้างกันอีกเหนื่อยไหมก่อนจะกินก็ต้องมาเตรียม มาตั้งโต๊ะมาจัดช่ไมเวลากินก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้รู้หลายเมืม่รู้มันจะทำไปทำไม ความสุขชั่วปลายลิ้นใช่ไหมกินเสร็จอิ่มแล้วก็จบละเดี๋ยวมื้อต่อมาก็หิวอีกแล้ว อยากจะกินอีกแล้วทุกข์อีกแล้วแต่ถ้ามีความสุขทางใจ เนี่ย กินมื้อเดียวก็อิ่มอดบ้างก็ไม่เดือดร้อนอดมื้อกินมื้อก็อยู่ได้ ใจมีความสุขแล้ว ความทุกข์ทางร่างกายนี้มันเบามาก ความสุขทางใจมันมันมีกำลังมากกว่า มันเลยทำให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกาย เนี่ยพระพุทธเจ้าพระหลานเวลาท่านตาย ท่านไม่ร้องโอดควรเช่นเฉยไม่รู้สึกอะไรเลย รู้ว่ามันเจ็บแต่มันไม่เจ็บแบบ เจ็บแบบคนที่ไม่คนที่ไม่รู้ คนที่ไม่รู้มันไปเจ็บที่ใจ เจ็บด้วยความกลัวพอมีอะไรเจ็บนิดนึงกลัวขึ้นมาแล้วความความกลัวความเจ็บเนี่ยมันร้ายกาจกว่าความเจ็บอีก หมอบอกจะฉีดยาเข็มเดียวนี่ใจกลัวไปแล้ว ใจเจ็บไปก่อนนะใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานก็คือว่า ใจเป็นของที่สำคัญที่สุด สองที่เราต้องให้ความสำคัญคำว่าใหญ่ก็เป็นของที่สำคัญ เป็นประธาน ก็เป็นของที่ที่ดีที่สุด ยอดสุดยอด ของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ แต่ใจของเราตอนนี้มันเป็นใจที่ถูกกิเลสตัณหาเหยียบย่ำมันก็เลยไม่มีไม่มีคุณค่าราคาไม่มีมันไม่ได้้ความสุขกับเรา เราก็เลยไปหาความสุขจากสิ่งอื่นแทนแทนที่จะหาความสุขจากใจ เราก็เลยไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแต่ไอความสุขเหล่านี้มันเป็นความทุกข์ เพราะว่ามันมันไม่เที่ยง มันไม่ถาวร ได้มาแล้วก็หมดไป หมดไปก็ต้องหาใหม่ แล้วพอหาไม่ได้ก็ทุกข์อยากกินพอได้กินก็สุข ถ้าอยากกินแล้วไม่ได้กินก็ทุกข์ แต่ถ้าใจนี้สงบนี้กินก็ได้ไม่กินก็ได้ ไม่กินอย่างมากก็แค่ตายแต่ใจไม่ทุกข์กับการอดอยากขาดแคลนอดมื้อกินมื้อพระพุทธเจ้าอดได้ตั้งสี่สิบเก้าวันนะใจไม่หิวใจมีความสงบเองแต่ตอนนั้นความสงบยังไม่ได้เป็นความสงบที่ท้าวรนั่นเองเป็นความสงบที่จะต้องเข้าไปในสมาธิ ออกจากสมาธิมาก็ทุกข์ตอนหลังพบวิธีทำให้ใจไม่ทุกข์ด้วยการไม่ต้องเข้าไปในสมาธิพอไปค้นต้นเหตุของความทุกข์เจอว่าคือความอยากต่างๆพอหยุดความอยากได้ก็จะไม่ทุกข์กับอะไร ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ร่างกายเจ็บไม่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความกลัวความเจ็บ ความอยากให้ความเจ็บหายไปก็หยุดมันเท่านั้นเองทำใจเฉยๆสักแต่ว่ารู้ ความทุกข์ใจก็จะไม่มี ก็เหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกาย ที่ไม่รุนแรงไม่สาหัสอะไร ที่อยู่กับมันได้ อันนี้เป็นการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นทุกคนเวลาจะหนีความทุกข์ก็หลบความทุกข์ก็ต้องเข้าไปในสมาธิ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทนไม่ไหวก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบก็หยุดความอยากได้ชั่วคราว แต่ไม่รู้ว่าที่ทำสมาธินี้ทำเพราะหยุดความอยาก ก็คิดว่าทำเพื่อให้ใจสงบ ไม่รู้ว่าความความสงบของใจนี้มันทำให้ความอยากมันสงบตัวลงไปด้วยไม่รู้ว่าเวลาออกจากความสงบมาความ ความอยากมันก็โผล่ตามมาด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าแยกความอยากออกจากความไม่สงบของใจได้ เห็นว่าอ๋อเวลาสงบความอยากก็สงบ เวลาใจไม่สงบความอยากมันก็ออกมา พอแยกไอ้ตัวความอยากนี้ออกไปได้ ไม่ต้องสงบก็ได้ ใจให้เฉยๆให้รู้เฉยๆคิดเรื่องอะไรก็ได้ อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราอยากนั่นเอง มันก็ไม่ทุกข์แล้ว เป็นทุกข์กับลูกนี้ พอไปคิดเรื่องอื่นบ้างมันก็ลืมแล้ว มันก็ไม่ทุกข์กับมันนะหรือถ้าคิดแบบปัญญาแล้วก็ช่างหัวมัน ตัวใครตัวมัน เราทำอะไรไม่ได้เราไม่ใช่เขา นี่ก็คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย ธรรมะที่จะมาดูแลรักษาใจของเราให้สงบให้ปราศจากความทุกข์ต่างๆ ด้วยการไปทำร้ายข้าศึกศัตรูของใจก็คือกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆพอความโลภความอยากต่างๆ ความโกรธความหลงต่างๆ หายไปหมดใจก็จะสงบใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป นี่คือเรื่องของศาสนาเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พวกเรามาศึกษากัน ศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติ เพราะว่าการศึกษานี่ ก็เป็นเพียงเหมือนกับการดูแผนที่ เรายังไม่ได้เดินออกเดินทางดูแผนที่ไป สิบปีก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไป ถ้าเราไม่ออกเดินทาง แต่ถ้าเราออกเดินทางโดยไม่มีแผนที่ก็หลงทางอีก ไม่รู้ว่าจะที่ที่เราต้องการไปนั้นไปอย่างไรทิศไปอยู่ทิศทางไหน ต้องมาดูแผนที่ก่อนว่าเราต้องการไปตรงนี้จะไปอย่างไร จากบ้านเรา ออกจากบ้านแล้วต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอรู้แล้วก็ต้องออกเดินทาง ถ้าไม่ออกเดินทางก็จะไปไม่ถึง พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ถาวร ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนา ทานก็คือให้สลับสมบัติข้าวของเงินทองให้ไปหมดเลย ไม่ใช่แค่ทำแค่ร้อยสองร้อยนี้ อันนี้เป็นเพียงการทดลองทำจริง ๆ ต้อง สละสมบัติหมดเลย เพราะสมบัตินี่เป็นเหมือนสมอเรือ เรือจะวิ่งได้มันต้องถอนสมอ ถ้ายังติดอยู่กับสมบัติมันก็ไปบวชไม่ได้ใช่ไหมคนที่เขาไปบวชเขาต้องทิ้งสมบัติหมดก็ถึงไปบวชได้เพราะเขาต้องการไปปฏิบัติศีลกับภาวนาศีลก็ต้องศีล่างนักบวชศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดขึ้นไป ภาวนาก็สมาธิปัญญาก็ต้องมีเวลาปฏิบัติ ตลอดเวลาไม่ใช่เอาแค่วันละชั่วโมงนี่นั่งสมาธิวันละชั่วโมงนี่มันมันไม่พอหรอกเหมือนไปทำงานวันละชั่วโมงจะได้เงินเดือนทัเท่าไหร่ใช่ไหมเวลาทำงานนั้นทำแปดชั่วโมงได้ แต่เวลาปฏิบัติธรรมจะไปเอานิพพานแต่จะขอแค่นั่งสมาธิแค่ชั่วโมงเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอก มันก็ต้องปฏิบัติเต็มที่เหมือนกับคือเปลี่ยนงานพูดง่ายๆ ตอนนี้เราทำงานหาเงินกันเราใช้เงินซื้อความสุขกันพระเจ้าบอกเปลี่ยนงานมาทำงานของพระเจ้าดีกว่างานนี้ไม่ต้องใช้เงินเงินนี้ยกให้คนอื่นไปให้หมดเลย จะได้ไม่ต้องมากังวล จะได้ไม่ต้องมามีภาระกับมันแล้วเราจะได้ไปทำงานของพระพุทธเจ้าได้เต็มร้อย ไปรักษาศีลได้เต็มร้อย ไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาได้เต็มร้อย ต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพระเจ้าสอนให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ถ้าทำได้เจ็ดวันก็จบ ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็แค่เจ็ดอย่างมากก็เจ็ดปีต้องได้ผลอย่างแน่นอน นี่คือการปฏิบัติเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วว่าต้องปฏิบัติก็ต้อง ปฏิบัติต้องไปกัน คนที่เขาไปถึงนิพพานเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นก็เป็นนักบวชกันน้วนะ พวกที่ไม่ได้บวชนี่เขาเป็นพวกที่อัจฉริยะ เหมือนเด็กอัจฉริยะบางคน อายุสิบสามก็จบปริญญาตรีแล้วเขาเรียนที่บ้านก็ได้ ไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนไม่ต้องเข้ามาหาลัยไปสอบเทียบได้เพราะนี่เขาเป็นเด็กอัจฉริยะ เขามีปัญญามาแต่ดั้งเดิม พวกที่ไม่ต้องบวชนี่เป็นพวกที่มีศีลสมาธิปัญญามาแต่นั่งเดิม มีศีลสมาธิพอได้อ่านธรรมะของพระเจ้าก็บรรลุได้เลย มีชายคนหนึ่งขอฟังธรรมสั้นๆ พระพุทธเจ้าบอกว่ากำลังบินทบาทไม่สะดวกว่าเอาขั้นสั้นคำสองคำก็พอเอาสุดยอดของธรรมเลย พระเจ้าก็บอกว่าเธอเห็นอะไร ก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ฟังแค่นี้แกก็บรรลุแล้วเราบรรลุไหมเนี่ย ไม่เข้าใจนะว่าหมายความว่าอย่างไง ให้ทำใจเฉยๆไง อย่าไปโลภอย่าไปอยากกับอะไร เห็นอะไรก็เฉยได้ไหมเห็นแล้วมันไม่เฉยนะเห็นแล้วก็รักก็ชังโกรธเกลียดขึ้นมา ดีใจเสียใจขึ้นมาเนี่ยแหละ มันจะเข้ามาใน คนต้องเข้าถึงใจ ถึงจะรู้ว่าการดีใจเสียใจนี้มันไม่ดี เสียใจก็ทำให้ใจเขย่าใจ ดีใจก็เขย่าใจ ก็ถ้าถ้าเราสักแต่ว่าได้เนี่ย เราก็จะทำตัวเป็นผ้าคีริ้วได้ทำตัวเป็นก็ทำได้ทุกอย่างทำตายก็ได้ไงอย่าถ้าผ้าคีริ้วเลยตายก็ได้คนนี้ก็ตายไงพอพอฟังเสร็จก็ขออนุญาตไปเตรียมบริขารจะไปบวชเพราะบรรลุแล้วไม่รู้จะอยู่เป็นคารวะทำไม ระหว่างทางก็ถูกกระทิงขิดตายเขาก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นกระทิงจะมาขิดก็เขาก็ปล่อยมันขิดไปเพราะว่าเฉยๆไม่ได้ไปเดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายร่างกายเงินเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีพอพระพุทธเจ้าทราบข่าวก็บอกว่าทำศพให้เขาเสร็จแล้วก็เอาอัฐิเขาใส่ในสถูป ตั้งสถูปเจดีย์ขึ้นมา แสดงว่าผู้ที่จะเอาเอากระดูกใส่สถูปได้นี่ต้องเป็นพระอรหันต์สมัยก่อนนี้เขาจะสร้างสถูปไว้สำหรับบุคคลสำคัญสี่บุคคลมั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกับพระพุทธเจ้า พระอรหันต์แล้วพระมหาจักรพรรดิเนี่ยเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่กว่าบุคคลทั่วๆไป สร้างสถูปนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ เพื่อสอนคนรุ่นหลังว่าอมีคนยิ่งใหญ่อย่างนี้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้นะให้เขาได้ศึกษาได้รู้ว่าคนยิ่งใหญ่นี้เขายิ่งใหญ่อย่างไรมหาจักรพรรดินี่มันไม่ใช่เป็นกันง่ายๆพระพุทธเจ้ามันเป็นกันง่ายๆพระอาหารหันต์พระปเจกับพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เป็นอย่างง่าย ๆ ต้องมีความสามารถสุดยอดของมนุษย์ถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนก็สี่จุดห้าไม่ใช่สี่จุดศูนย์ หรือห้าห้าจุดศูนย์ไปเลย อัจฉริยะบุคคล บุคคลที่วิเศษที่ยิ่งใหญ่ และเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มาก มหาจากักรพรรดิก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศของเขาอาณาประชาชนของเขา อยู่ดีกินดีสุขสบายปลอดภัย ไม่มีใครกล้าที่จะมาลุกลาน ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระหลานก็ทำให้ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งวิเศษกว่าการเป็นมหาจากักรพรรดิมหาจากักรพรรดิก็เพียงแต่ทำให้อยู่สุขสบายในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองพอตายไปก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติ สากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานัง อุปกัปติ อิจิตัง ปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุ สังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโย วิวาจันตุ สัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลังเดี๋ยววันนี้นามีคำถามป่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะเอาสักกี่โมงดียี่สิบเอ็ดคำถามแล สามโมงครึ่งดีไหมครึ่งชั่วโมงน่าจะพอนะพักกันเอาเออ e e thirty another thirty minutes จะต้องไปส่งหรือเปล่า ส่งส่งที่ไหน โอ้โห เขาโมอห้าเลยค่ะไปมอห้าไปเ็ตอ่าเอาไปส่งเขาไม่จะทำเดียวครั้งแรกเองต้องไปเก็บอ ลูกก็เลยไม่ได้มาปฏิบัติตั้งสามเดือนพรุ่งนี้เขาจะกลับไปมาใช้ใช้เวรใช้กรรมมาต้องกรรมนายเวรเราเนี่ยใช่ตัวใหญ่มาตับวันนี้กลับไปครับนตกการลารู้สึกวันนี้กลับไปแล้วใจเบาขึ้นเยอะไม่ได้มาเออติดตามได้สายทอดสดทุกวันลูกๆก็เข้าไปดูแต่ไม่ได้เป็นมานั่งตรงนี้นะจะได้คุยกันได้นะ ได้รับความเย็นเย็นอมบรรยากาศไม่เหมือนกัน อยู่ที่บ้านมันยังมีกระทึกทุกโคมอยู่ฟังตลอดนะคะอยู่ในกงเลยยังมาพักที่นี่กันอยู่แล้วคุณพ่ออยากมาตลอดเวลาน้ำตุ่มใหญ่ หนังสือซีดีหยิบได้นะ ถ้ามีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามได้ มาได้เหรอเข้ามาได้ค่ะ ไม่สบายแล้วค่ะ ก็เลยไม่ได้พ่อไปหาหมอเป็นไง พ่อตอนนี้อยู่บ้านเหรอ วันนี้เลยฟอกไตด้วยค่ะพี่สาวเลยพาไปเนี่ยก็เหมือนรถเก่าอะนะร่างกายก็เหมือนรถเก่าเอต้องเข้าอู่บ่อยๆหน่อยช่วงนี้มันเก่ามากแล้วอแลนเตรียมเตรียมเก็บเงินไว้ซื้อรถใหม่บอกให้พ่อ ไว้พอเตรียมทำบุญเยอะๆยังไม่สาย มีเท่าไหร่ทำให้หมดเลยรับรองได้ไม่มีกินก็ไม่เป็นไรให้ลูกหาเองเลยหาไม่เป็นนะใช้เป็นอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจะให้พ่อเป็นขอทานเหรอแล้วให้ลูกส่งบุญมาให้อย่างนี้เหรอชอบอย่างนี้เหรอทำให้คุณแม่แล้วค่ะบอกคุณพ่อทำสักร้อยล้านไปเลยมีอะไร อยากจะบริจาคที่ไหนทำไปเลยลูกให้ป็นคนละล้านก็พอ ที่เหลือก็ทำบุญให้หมดลูกก็อนุโมทนาถ้าพ่อทำบุญเยอะๆต้องอนุโมทนา ต้องแม่เจ้าค่ะแม่ทำบุญเก่งสู้ไม่ได้แม่ไปไปมาไปกี่เดือนแล้วแม่ บจะสี่แล้วมั้งจะมาจวนจ้ะค่ะวันที่แปดพฤษภาเจ้าค่ะแม่เขาก็พร้อมของเขาแม่ไปไปก่อนทั้งทั้งที่พ่อทำท่าจะไปก่อนเจ้าค่ะ ความจริงแม่เขาเขาน้อยกว่าอาปาแปดปีเขายังนึกว่าอาปาไปแล้วเขาเตรียมอยากจะไปภาวนา มีทางจงกรมแถวสกลออแล้วเขาเป็นอะไรเสียล่ะเขาเป็นมะเร็งเจ้าค่ะมะเร็งนะอืมคุณพ่อไม่ได้เป็นมะเร็ง อ่า ผงลมบ่งออกกับไตค่ะมันเป็นไตเอาฟอกไปเรื่อยๆ เดิน เจาะคอเลยค่ะทีดลมทางหายใจไม่ได้ทางตอนนั้นนึกว่าจะแย่แล้ว แต่ตอนนี้กลับมาแข็งแรง เอาเครื่องออกแล้วก็หายใจเองแต่มีท่ออยู่ด้วยค่ะแต่ใครๆก็งงหมอ ก็งงแข็งกลับมาแข็งแรง เดินเหินได้ เดินยังไม่ได้แต่ว่ากายภาพก็มาทำที่บ้านให้ก็แก้วผ่าพ่อ ปล่อยป่าทุกวันอ่าดีปล่อยไปเรื่อยๆทำบุญไงมันมีผลนะแต่ทำให้พลิกกลับมาได้ อ๋อ ไม่ได้พลิกชาตินี้หรอก มันไปพลิกชาติหน้านนลูกเป็นคนไปปล่อยให้ยังก็ดีเลย ถ้าพลิกได้ คนมีเงินก็ซื้อปล่อยปลากันแหลกลมันไปพลิกชาติหน้าไม่ได้พลิกชาตินี้หรอกอันนี้ทำอะไรบุญไว้นี่ทำไว้สำหรับชาติหน้า ชาติหน้าไป ไปเป็นปลูกเป็นปุงเป็นปลาก็จะมีคนมาจับเราไปปล่อยเข้าใจไหมแต่ว่าบุญกรรม กรรมอดีตกับกรรมปัจจุบันมันก็ส่งผลอนาคตเออใช่ ทำวันนี้เหมือนกับปลูกข้าววันนี้จะให้มันออกออกรวงวันนี้ได้นะมันก็ต้องรอสามเดือนทำบุญชาตินี้ก็ต้องรอไปรับผลชาติหน้าเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เลยว่าเวลาตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดา เอ้ยหลวงตาบอกทำบุญกับท่านแล้วก็ไม่รวย แต่ว่าชาตินี้ก็เวลาเดือดร้อนมันก็จะมีมาหลวงตาว่าไงเออ มันก็มันก็มีมามันจะไปเดือดร้อนทำไมคนทำบุญไม่เดือดร้อนคนไม่ทำบุญนั่นต่างหากที่เดือดร้อน คนทำบุญเขามีเงินเขาจะเขามีเงินเสียเขาจะไปเดือดร้อนอะไร ตามพ่อก็เดือดร้อนที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยคนที่ไม่ทำบุญต่างหากที่เดือดร้อน ก็เดือดร้อนก็มีบุญมาช่วยเรา จะเดือดร้อนแบบไหนเดือดร้อนบางอย่างบุญก็ช่วยไม่ได้อย่างเจ็บไข้ได้ป่วยในบุญก็ช่วยไม่ได้เดือดร้อนเหมือนถึงว่าอ่ะเราขาดเงินขาดทองคนที่เราเคยช่วยเหลือเขาเขาก็มาช่วยเหลือเราใช่ไหม ถ้าเราไม่เคยช่วยเหลือใครแล้ว จะมีใครมาช่วยเหลือเราจริงไหมนั่นแหละอันนั้นเรื่องของความเดือดร้อนทไม่ใช่หมายความว่าเดือดร้อนทุกอย่างแล้วบุญจะช่วยได้ทุกอย่างไม่ใช่ พอเจ็บไข้ได้ป่วยพอทำบุญปั๊บพอเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายปั๊บเลยมันไม่หายหรอกแม้แต่หลวงตาท่านยังไม่หายเลยไหมท่านทำบุญขนาดไหนผ้าป่าช่วยชาติขนาดไหน พอร่างกายมันจะ จ็บมันจะตายบุญไม่ไม่มีบุญอะไรจะช่วยได้หรอกแล้วว่าอรหันต์ท่านหลังหลังจิตจะได้ไหมอ่าจิตท่านล้างได้ แต่ร่างกายท่านล้างไม่ได้ล้างได้ในระดับหนึ่งแต่ในที่สุดมันก็ล้างไม่ได้ มันมีชุมันมีล้างได้ในขีดจำกัดเนี่ยถ้าสิ่งใดที่จิตยังล้างร่างกายได้ มันก็ล้างได้แต่มันจะเหนื่อยหน่อย บางทีถ้าขี้เกียจล้างปล่อยมันสบายกว่าอะไรไม่ล้างมันเข้าใจไหมเช่นถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ต้องบังคับให้กิน บังคับให้เดิน เหินให้ทำนู่นทำนี่มันก็เหนื่อย เพราะร่างกายมันมันเหมือนกับกองภูเขาเนี่ยต้องแบกมันใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่ล้างมันก็ นอนเฉยๆดีกว่า ไม่ต้องกินเดี๋ยวก็อยู่ถ่ายใจจบสบายกว่า คนที่ก็ไม่มีกิเลสเขาขี้เกียจล้างมือล้างไปหาอะไร คนที่ล้างมันคนที่มีกิเลสก็ใช่ไหมคนที่อยากจะได้นู่นได้นี่ อยากจะอยู่ไปนานๆแต่คนที่ก็ไม่มีกิเลสก็เขาขี้เกียจอยู่ว่าอยู่แล้วมันทุกข์อยู่ไปทำไม ร่างกายนี่มันกองทุกข์พาราฮาเว เป็นภาระเป็นภูเขาที่ต้องแบกอยู่เรื่อยๆ เราไม่มีร่างกายนี้เบาสบายกว่า มีร่างกายมีร่างกายก็ต้องบังคับ ให้มันกินให้มันดื่ม ให้มันเข้าห้องน้ำห้องท่าต้องอาบน้ำให้มัน ต้องพามันเดิน พามันออกกำลังกายทำอะไรต่างๆไม่มีก็ไม่ต้องทำงานเหล่านี้พวกเทพเขาไม่ทำอะไรอย่างนี้เลยเทพเขาไม่มีร่างกายเขาก็มีแต่เที่ยวอย่างเดียว แล้วเวลาเขาขึ้นไปเป็นเทพนี่เขาจะจำเราได้ไหมฮะเขาจะจำเราได้ไหมจนาลูกหลานมองลงมาดูข้างล่างเลยไม่รู้เหมือนกันขนาดเป็นมนุษย์ด้วยกันบางทียังจำไม่ได้เลย ใช่ไหมถ้าไม่ได้เจอกันปั๊บเนี่ย มันก็จำมันไม่ได้แล้วล่ะความจำมันเสื่อมมันจะช่วยคุณพ่อได้ยังไงครับ คุณพ่อนอนติดเตียง แต่ก็พยายามลุกอันเจ้าค่ะแต่บางทีรู้สึกว่าที่สามก็จะค่อนข้างเปิดเซ็ตเอ่อเ็มพีสามลงตาอก็ช่วยให้พ่ออยู่สบายทางร่างกายไป หาข้าวให้กินอาบน้ำให้ท่านทำอะไรไป ที่อันใดที่ท่านทำเองไม่ได้ก็ช่วยท่านท่านทำไป เรื่องธรรมะก็ต้องแล้วแต่ความสมัครใจอย่าไปยัดเยียด ถ้าท่านไม่อยากจะฟังธรรมก็อย่าไปเปิดให้ท่านฟังเดี๋ยวลำคาญ แทนที่จะสงบกับวุ่นวาย ถ้าท่านอยากจะฟังก็เปิดให้ท่านฟัง บางครั้งก็นอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาเราก็รู้สึกเหมือนกับใจเขามันทำไมเราไม่เปิดให้เราฟังอ่ะทำไมชอบปล่อยเปิดให้คนอื่นฟังอ่ะ อะไรวะเพื่อนพ่อด้วยไอ้พวกเนี้ยชอบให้คนอื่นฟังแต่ตัวเองไม่ฟังนะเปิดทิ้งไว้ให้พ่อฟังแล้วก็ไปทำไม่รู้ว่าเขาอาจจะลำคาญก็ได้บ่อยให้มันหนวกโค้ทำไมวะ คนที่ฟังไม่รู้เรื่องมันก็กลายเป็นเสียงหนกคูได้นะฉะนั้นต้องถามว่าพ่อฟังไหมฟังทำไหมแล้วพ่อเขาบอกอยากจะฟังทำก็ค่อยเปิดให้เขา ถ้าเขาไม่ฟังก็ปิดดีกว่า ให้เขาอยู่กับความเงียบความสงบจะดีกว่าอย่าไปรบกวนใจเขาตามใจเขาเข้าใจไหมอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบังคับพ่อทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิมันมันมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรา หน้าที่ของเราเป็นคอยรับใช้ เราคอยรับคำสั่งพ่ออยากจะได้อะไร พ่อจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปแต่ต้องเป็นคำสั่งที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะไม่ใช่พ่อบอกเอายาพิษมาให้หน่อยเนี่ยอย่างนี้ก็ให้ไม่ได้นะอาจารย์ป่า บางทีเขาเดี๋ยวนี้เขาเจาะคอเขาบางทีเขาพยายามพูดฟังกันไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็จะอึดอัดจ้ะก็เขียนสิบอกพูดเรื่องก็เขียนเลยอ่านไม่หมดเลยเราเขียนไม่ได้นะไม่ได้ก็อย่าไปพูดกันแล้วกันอยู่เฉยๆไปไปพูดทำไมว่าพูดไม่ได้ แล้วก็อย่าไปพูดใช่ไหมหรือให้เขียนเอาป้ายหลายๆอย่างให้พ่อเลือกเวลาจะสั่งใคร เอาข้าว ข้าว เอาน้ำทำป้ายหลายๆอันไว้สิ นะเขียนป้ายไว้แล้วให้พ่อชี้พ่ออยากจะสั่งอันไหน หยิบป้ายขึ้นมามีวิธีทำให้มันสบายได้สื่อสารกันได้ หลายวิธีด้วยกัน ไม่ต้องใช้ปากก็ได้ถ้าใช้ปากไม่ได้ก็ใช้เนี่ย ใช้ภาพใช้อะไรไปแทนก็ได้ทำทำสติกเกอร์หลายๆอันหรือทำป้ายเล็ก ๆอันข้าวน้ำห้องน้ำอะไรเงี้ยจะได้รู้จะได้ไม่อึดอัด ไม่ทำนะของที่ทำได้ก็ไม่ทำเลยนะเราไปถามพ่อ พ่ออยากจะให้สั่งอะไรชอบใช้คำสั่งอะไรเขียนจะจะเขียนเป็นเป็นป้ายไว้แล้ว ให้พ่อหยิบเอาเวลาพ่ออยากจะใช้อะไรก็หยิบป้ายนั้นขึ้นมา ใช่ไหมมันก็ไม่อึดอัดสื่อสารกันได้ ก็มีเด็ก i o n t a กิ i n ด d i c t น o n ี r ก็ได้เนี่ยกดเป็นกดตัวอักษรแล้วมันก็จะพูดออกมาเป็นเสียง ข้าวน้ำเนี่ยพออยากจะได้แล้วก็จิ้มตัวอักษรก็ได้ พิมพ์ตัวอักษรขึ้นมา มันก็เป็นเสียงขึ้นมา อ่ะ มีอะไรจะถวายเข้ามา เดี๋ยวจะได้ถามตอบปัญหา สักเล็กน้อยก่อน มีหนังสือ ประวัติหลวงปู่ขาวนะถ้าต้องการจะเอาก็เอาแป่หนังสือยังอ่าหยิบมาจากที่ไหนกันจากกรุงเทพค่ะเลยเคยมาปะครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะพามาอ่าหนูเคยมาแล้วเรอเป็นเพื่อนกับ อาจารย์กุ๊กอาจารย์วัชรินทร์ปานวัตนะคะ ป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์วัชรินที่เป็นอายการเนี่ยใช่ไหมเป็นอายการหรือเปล่าใช่อ่า อันนี้อยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่กรุงเทพอ่าะจารย์คะสมมุติว่าบางช่วงเวลาแวบหนึ่งที่เราคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่สบายแต่ภาระความรับผิดชอบที่เราทำทุกวันนี้ไม่ได้เกิดจากความทุกข์นะคะความคิดแบบนี้มันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการเห็นความจริงไงว่าการมีชีวิตมันทุกข์ ตายมันสบายเพียงแต่ว่านี้ที่เป็นภาระก็ไม่ได้มีความทุกข์นะคะแต่ช่วงเวลาบางเวลามันมีความคิดแบบนี้เข้ามา มันก็ต้องมีความทุกข์บ้างแหละมันจะไม่มีได้ยังไงก็ไม่ดีแต่รู้สึกว่าความตายมันเป็นสิ่งที่สบายก็ดีช่วงเวลานะคะเพียงแต่อย่าไปทำให้มันตายเท่านั้นมันเป็นการคิดด้วยเหตุด้วยผลไงอย่างที่เมื่อกี้แสดงให้ฟังเลยนะ มีชีวิตกับไม่มีชีวิตยังไงสบายกว่า มีร่างกายก็ต้องหอบมันแบกมันเลี้ยงมันดูแลมันป้อนอาหารให้มันทำอะไรต่างๆ ให้มันพอไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทำภารกิจอย่างนี้ก็ดีกว่า ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะคะอ๋อเห็นแก่ตัวแบบนี้มันไม่เป็นไรมันเป็นทุกคนต้องเห็นแก่ตัวนะมีใครไม่เห็นแก่ตัวบ้างถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องกินข้าวเลย วลากินข้าวเห็นแก่ตัวป่ะฮะเวลาหายใจนี่เห็นแก่ตัวป่ะมันก็ต้องเห็นแต่ การเห็นแก่ตัวที่มันไม่เป็นโทษมันไม่เป็นความสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น มันก็ไม่ มัน มันก็ไม่เสียหายตรงไหน ความเห็นแก่ตัวที่ไปสร้างสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นแหละเป็นความไม่เห็นแก่ตัวที่ไม่ดี อย่าไปทำแต่ทุกคนต้องเห็นแก่ตัว ทั้งนั้นแหละไม่เห็นแก่ตัวแล้วใครจะมาเลี้ยงเราล่ะ อัตตาเหียตโนนาโถนี่ก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมตนเป็นที่พึ่งของตน ใครจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ นอกจากตัวเราเป็นที่พึ่งของเราเอง เราก็ต้องเห็นแก่ตัวเรา ดูแลตัวเราก่อน ก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นได้ เราต้องดูแลตัวเราก่อน ถ้าเราดูแลตัวเราไม่ได้ เราจะไปดูแลตัวคนอื่นได้ยังไงเช่นเราเป็นเด็กนี่เราจะไปทำอะไรให้คนอื่นได้ไหมก็ต้องให้พ่อแม่เลี้ยงเรามาก่อน พอเราโตแล้วเรา ดูแลตัวเราเองได้แล้วทีนี้เราก็ไปดูแลคนอื่นต่อไปอันนี้เป็นการคิดที่ที่ถูก แต่เพียงแต่ว่ามันมันอาจจะทำให้ไปกระทำผิดได้คิดว่าตายดีกว่ากูฆ่าตัวตายเลยถ้าอย่างเงี้ย มันก็เป็นเป็นความคิดที่ดี แต่นำไปสู่ความคิดที่ไม่ดีนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดีก็แค่ให้คิดอย่างนี้จะได้เวลาตายจะได้ไม่เสียใจจะได้รู้สึกว่าเออสบาย เออ คนที่ตายคนที่เขาตายแล้วเขาทุกข์กันเพราะเขาคิดว่าตายแล้วมันไม่ดีกว่า อยู่ก็เลยอยากจะอยู่กัน แต่คนที่รู้ว่าตายแล้วดีกว่า อยู่เนี่ย เวลาเขาตายเขาจะสบายเขาจะไม่ทุกข์กันให้ให้มีความคิดอย่างนี้เพื่อเวลาตายจะได้ตายสบาย และเวลาอยู่ก็จะอยู่อย่าง ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะพร้อมที่จะตายทุกเวลานั่นแหละคือ คือผลที่เราต้องการ คือให้เราอยู่สบายตายสบายด้วยการคิดว่าความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ตายแล้วมันดีกว่าอยู่พระพุทธเจ้าไปอยู่มันภาระฮาเวเป็นภาระที่หนักมากร่างกาย พอไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องเลี้ยงมันไม่ต้องอาบน้ำให้มัน ไม่ต้องหาเสื้อผ้าให้มันใส่ไม่ต้องหาบ้านให้มันอยู่สบายยังเจอคุณรัชลินอยู่ป่ะอยู่ค่ะตอนช่วงที่แกอยู่พัทยานี่แกก็มาบ่อยใช่ค่ะตอนไม่เจอแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์รัชลินอาจารย์เลยบอกว่าได้มากราบอาจารย์บอก แต่ว่าเดี๋ยวนี้มามาบ่อยมากสามครั้งเลพาที่อ่าก็ดีเคยเคยพาไปวัดภูสังโคด้วย อืม อืมก็ดีถ้าไม่มีความทุกข์กับอะไรก็ดีอ่าท่านี้นะเอาทางบ้านนี่สักสิบนาทีสักสองสามวันเอาอันเด็ดเด็ดอันที่แปลกแปลกว่าง ถามจากผู้ปากถาม เวลาระลึกถึงความตายบ่อยๆ รู้สึกจิตใจเศร้าหมอง ควรปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องทำใจให้สงบก่อน แสดงว่ากิเลสมันมีกำลังมาก มันจะต่อต้าน กิเลสมันไม่ชอบความตายเนี่ยเราต้องทำต้องต้องฉีดยาสลบให้กิเลสก่อน สมาธินี่ก็เป็นเหมือนยาสลบให้กิเลส พอเราทำใจให้สงบกิเลสมันก็จะสงบตัวลงไป แล้วพอเรามาคิดถึงความตายมันก็จะไม่มีกิเลสมาสร้างความเศร้าหมองให้กับเราเห็นถ้าเรายังคิดถึงความตายไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปคิดนะให้เราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำใจให้สงบก่อนแล้วลองคิดดูอีกที ถ้าใจสงบแล้วเวลาคิดมันจะไม่รู้สึกเศร้าหมองคำถามจากคุณไม่มีเขาไม่มีเรา พระอาบัตต่ำกว่าอาบัตปาราชิกลงมา หากชำระศีลบริสุทธิ์แล้วถ้าบำเพ็ญภาวนา จะบรรลุไหมครับ ได้บรรลุได้ คำถามจากคุณน้อย โยมได้เคยฝึกทำสมาธิทั้งกำหนดลมหายใจพุทโธพอนิ่งภาพของอสุภะก็ปรากฏ ภาพคนตายทั้งที่เคยรู้จักและของพ่อแม่มาเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน โดยอัตโนมัติ และโดยมิได้กำหนดมาก่อน ในส่วนที่สติพิจารณาลมหายใจหายไปมีแต่จิตตามตามดูตับไตใต้พุงจนตกใจขึ้นเมื่อภาพนั้นเปลี่ยนเป็นภาพของตัวเองนอนตาย จึงสงสัยคิดว่าตัวเองตายแล้วหรือสะดุ้งตื่นออกจากสมาธิด้วยใจสั่น เหงื่อออกจนปัจจุบันไม่อยากทำต่อกลัวในกลัวในตื่น แต่ตอนพิจารณาคนอื่นไม่กลัว จึงอยาก เรียนถามว่าควรทำต่อไหมและควรทำอย่างไรไม่ให้จิตใจมันกลัว คือตอนนี้ยังทำแบบสับสนอยู่ คือจะเป็นสมาธิก็ไม่เป็นจะเป็นวิปัสสนา ก็ไม่เป็นมันเลยไม่ได้เรื่องได้ราวมันต้องแยกทำกันเป็นเรื่องๆไป ตอนต้นนี้เราต้องมาทำสมาธิก่อนทำใจให้สงบก่อน ทำใจให้นิ่งก่อน ให้สงบเวลาสงบอย่าไปวิปัสสนา เวลาสงบแล้วให้มันสงบไปนานๆไม่ต้องไปดูอะไร ไม่ต้องไปคิดอะไรไว้รอให้มันหายจากความสงบออกจากความสงบก่อน แล้วก็มาพิจารณาอสุภะเพราะว่าถ้าเราใจไม่สงบไปเห็นอสุภะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอาการกลัวขึ้นมาได้เพราะกิเลสมันไม่ได้สงบตัวลง แต่ถ้าเรามีความสงบออกจากความสงบมานี่กิเลสยังไม่มีกำลัง พอเราไปเห็นเรานอนตายเราก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดฉะนั้นถ้ายังไม่มีสมาธิ ถ้ายังมีความหวาดกลัวอยู่ก็แสดงว่าแสดงว่านั่งสมาธิยังไม่ได้สมาธิ นั่งแล้วไม่สงบ นั่งแล้วไปเห็นภาพเพิ่มเห็นอะไรต่างๆ ก็คิดว่าเป็นการนั่งสมาธิ อันนั้นไม่ได้เป็นการนั่งสมาธิที่ถูกต้อง การนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องไม่เห็นอะไร ต้องจิตสงบเป็นอุเบกขา มีแต่ความว่าง แล้วจิตจะมีกำลัง แล้วพอออกจากความว่างมานี้พอมาเห็นนสุภะจิตก็จะเฉยเฉยจะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดถ้าหวาดกลัวนี่แสดงว่ายังไม่มีสมาธิพอคำถามจากคุณติ๋ม วิธีการภาวนา เราต้องเริ่มแต่ไหนถึงไหนครับอาจารย์ ก็แต่ต้นถึงตอนจบนะสิถามนี้ไปตอบยังไงคำถามจากคุณครับ ขออนุญาตสอบถามบางทีเรารู้สึกท้อแท้กับชีวิต เบื่อชีวิตควรทำอย่างไรคะ ก็อย่าไปคิดเลยหยุดความคิดนั้น หยุดความท้อแท้นั้น ด้วยการพุโทโธพุโทโธไป ท่องพุทโธพุทโธแล้วเดี๋ยวมันก็จะลืมเรื่องความท้อแท้ต่างๆลบลบลบอารมณ์นั้นด้วยพุทโธพุทโธนี่เป็นเหมือนยางลบในกระดานดำที่โรงเรียนที่ครูอาจารย์ก็เขียนเนี่ย เขียนแล้วเดี๋ยวพอมันเต็มเขาก็ต้องลบมันออก ใจเราก็เป็นเหมือนกระดานดำเนี่ย ความคิดของเราก็เป็นเหมือนข้อที่เราเขียนข้อความที่เราเขียนบนบนกระดานเนี่ย พอเขียนแล้วเราอ่านข้อความแล้วก็ทำให้เราหดหู่ใจไม่สบายใจท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมาเราก็ลบข้อความเหล่านั้นทิ้งไป อย่าไปคิดเท่านั้นเอง พอเราไม่คิดถึงมันแล้วความท้อแท้เบื่อหน่ายมันก็จะหายไปหมดแล้วค่ะอ่าดีพอดี วันนี้น้อยนะเดี๋ยวจะมีคำถามทางภาษาอังกฤษอีกช่วงหนึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวทางภาษาไทยเราก็จะตัด แล้วจะต่อด้วยการถ่ายทอดสดเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่าภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเอาไปใส่ใน Facebook เอกเอกหน้าหนึ่ง้ผมจะแชร์ทันทีเลยครับอาจารย์จะแชร์ให้เลยครับ ได้ดีสดเลยเลยแชร์ทั้งสดสดเลยเดี๋ยวพอตัดปุ๊บก็แชร์เข้าอีกเพจได้เลยครับโอเคงั้นก็ขอให้ญาติโยมนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินสาธุถ้าอยากจะอยู่ฟังภาษาอังกฤษก็ได้นะ ถ้าจะกลับก็ได้ไม่มีอะไรตัดได้เลยเท่าไหร่นะคนเท่าไหร่เมื่อกี้สามร้อยกว่า เท่าเดิม เยอะครับวันนี้สามร้อยประจำสามร้อยหกสิบ ประมาณเข้าถึงก็เยอะนะเข้าถึงเป็นแสนแปลกนะเนี่ยมันขึ้นพวดลงวงพวดอะไรไม่รู้ตอนนี้สองแสนสองหรือว่าบางวันคนว่างไม่ไม่ได้ไปไหนมั้งวันเสาร์อาทิตย์มักจะไปเที่ยวที่กันไม่มีเวลามาเปิดดูกันมั้งใช่ครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่คนทำงานดูเยอะครับผมมาดูที่ทำงานเยอะเดี๋ยวยูทูบก็จะตัดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับไม่ต้องพิมพ์เดี๋ยวเปลี่ยน ไกลๆตรงนั้นไกลๆ ไมโครโฟน เดี๋ยวรอให้เขา connect first เลยครับคุณอา Thank you. u question number one. from Florida, United States, Mr. Collins. In my meditation practice, when bliss arises due to concentration, should I ignore it and stay with my meditation object? Yes, just ignore because you want to go deeper. As long if you still can concentrate on your breathing, keep concentrating until your mind eventually drop into emptiness. When bliss disappears, and what you have instead is equanimity. That's the final result that you want. It's a mind that is peaceful and at ease and neutral. Have no like or dislike, no hate or love. So we just know. Just keep concentrating. If you if you're using your breathing, just keep concentrating on your breathing and forget or ignore the bliss that happened, then you will pass that stage and go into deeper until the mind become totally blank, empty, and happy, better than the bliss. blank blank from the breathing. Everything disappear, even the breath disappear. The mind is like floating in space by itself. All oh, you see is the one who knows, the knower. Question number two from Belgium from Mr. Chris. When I'm meditating and concentrate on my breathing in and breathing out, after a while I have to swallow and then I lost my concentration. Can Ajahn give advice? Try not to uh, worry about the saliva. Just forget about it. Just concentrate on the breathing and if you feel that the saliva might overflow out of your mouth, just let it be. Let it be. It won't. You know, you just think about it. That's all. The more you think about it, the more saliva you will be creating. So to overcome this problem is to ignore the feeling that you have to swallow the saliva. Just keep concentrating and let the saliva alone. Then it will not bother you then you will not lose your concentration. If you cannot go beyond this point, then you will be stuck here with your saliva. So just keep concentrating on your breathing. Just be aware that you're breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, and forget about the saliva. If you feel the saliva will flow out of your mouth, let, let it flow out. It doesn't matter. You can wipe it out later on. But it doesn't really happen. It's just your imagination. So don't have to swallow. Just no, just keep concentrating on your breathing. The same thing with when you feel scratch, when you feel itchy here and there. Don't don't try to go scratch it. You know. Leave it alone. Then it, eventually that feeling of itch will disappear. Same thing, everything. Just let let the body natural. Leave it natural. If it wants to cough by itself, let it cough by itself. But don't force the cup by you. Just leave it alone. Leave everything alone. Just just concentrate on the breathing. So after the cough, then you go back to your meditation object or whatever. Uh-huh. Okay. Uh, question number three. A lay person has to deal with a lot of problems in life, like paying rent, supporting wife and kids, finding work, etc. I visited many temples and I saw some monks actually doing nothing and now monks have latest iPhone, laptop and some monks travel a lot, etc. Is the life of a monk more difficult than a lay person? For me, life as a lay person seems more difficult. It depends on what kind of monks you are. Uh, you, you see, the monk who strive for nibbana is not doesn't have iPhone, doesn't travel around. They go wandering in the forest living under harsh condition and scarce scarcity. So this is the real that's the that's the, the life of a, a real, real, monk. You know. The monk you see nowadays are just the fake monks. You know, so they live on comfort. See, but their their goal is not for the enlightenment. See, their goal is to have a comfortable life. So they use the the the religion as as the means of making themselves comfortable. But if they really strive for nirvana, they would live in harsh and and bad condition, scarcity, eat once a day, eat in the bowl, eat from the food that they collect on the arms round, live in the forest, live in a small hut, live in the cave, no electricity, no running water, no amenities. That's real. That's the real monk live. Yeah. The fake monk now they live in air condition, living in condos and travel on uh, jet plane, have iPhone, have everything. That's not real monk. So if you look at monk, this kind of monk, then you then you think that monk is have an easier way of life than lay people. Question number four from Italy. I used to have panic attacks a few years ago and I was afraid all the time to lose control and lose consciousness, so I used to stay alert and present all the time but in a bad way, like in an anguish way. So when I meditate, I reproduce that feeling of wrong awareness and when I finish the meditation session, I have this overwhelming darkness feeling of hopelessness. When I focus on the breath or movement of the stomach, even though I try to relax and not to control it, I end up controlling my breath and it becomes broken and my chest and mind feels so heavy and dark. Can turn advice, please? Well, it, that means you you don't have a strong enough concentration yet, so you cannot concentrate on your breath. So what you have to do, you have to do some other form, like recite a sutra chant a sutta or recite a sutta to sort of uh, make your mind occupied with the recitation until your mind become calm, and then the resistance, the mind's resistance will be lessened. Then you can then direct the mind to focus or concentrate on your breathing. Question number five. I realized that upon sitting, reciting, and counting puto for a while, for about an hour and 10 minutes, my mind starts to drift away more often. In order to build the strength of my mindfulness, should I just keep continuing in this position or should I start go uh, for walking meditation? You can, you can uh, maintain mindfulness in all four postures. You can walk, you can sit, you whatever you do, you you should develop or um, maintain mindfulness. Because if you rely on maintaining mindfulness just when you sit in meditation, mindfulness will not be strong enough. So you have to develop mindfulness from the time you get up. When you get up, you have to use something to to keep your mind from thinking. You can use a mantra like Bhutto Bhutto, or you can focus on your body activity whatever you, your body is doing, just focus on that activity only. Like if you're washing, you're taking a shower, bathing, or brushing your teeth, dressing, just be with that activity only. Don't let your mind go think about other things. Then you are developing and maintaining mindfulness. If you can do this, by the time you sit, you'll have strong mindfulness. Then you can sit and just watch your breathing, recite um, the Buddha the mantra, and your mind can become calm and peaceful very quickly. Question number six from Brazil from Miss Josiana. How can I develop contentment in life? I have a lot of samvega, but instead of feeling inner peace, I can only feel discontentment towards the samsara and urge to be free from it. Because of this, my mind cannot settle down during meditation. It's getting lost in thoughts and getting distracted, and I, I think it's because I'm lacking contentment. However, no matter how hard I try to feel contentment through, for example, trying to feel thankful for being alive and stuff like that, I still cannot settle down, which is because I can only see impermanence and futility around me. Do you have some ideas of what should I do in order to develop contentment in my life? Real contentment comes from peace of mind, comes from a calm and settled mind. In order to make the mind calm and settled, you need mindfulness. So you have to develop mindfulness a lot from the time you get up to the time you go to sleep. And when you have time to sit, sit and meditate, and then your mind will become calm and settled. Then you will have contentment real contentment. You don't have to force or think about contentment. Contentment cannot be forced upon or cannot be think about. Contentment only comes from your ability to calm your mind, to settle your mind, to make your mind peaceful and calm. And this you need mindfulness, strong mindfulness, continuous mindfulness. So try to develop mindfulness all the time Why? when you're not sitting and when you're sitting, then this mindfulness will be very strong, and it will then bring the mind to calm and settle. Question number seven from Lizzie Woon. Dear Ajahn, how about strong desire or longing to renounce the worldly life with motivation to practice to full enlightenment? Is this considered a desire? Can you please kindly explain if this kind of desire, as late Ajahn Chah said, stop trying to be anyone don't try to make yourself into anything because this will cause suffering. So it's a strong desire to renounce, consider as desire. There are two types of desire. The desire that creates suffering or dukkha, and the desire that causes the suffering to to stop. Like the desire to renounce the worldly life and to take up the holy life to become among to meditate, this is good desire, because this desire will lead to the cessation of suffering. Uh, so you have to to know which one is good and which one is bad. Uh, the desire to follow the Buddha's teaching is good desire, and the desire to go against the Buddha's teaching is bad desire. Okay. Question number eight from Singapore, from Miss Huang how to deal with meditation stage where there's white light coming only to disappear shortly and there's no more improvement after that. Can Ajahn advise me on this, please? Just ignore what happens and keep concentrating on your meditation subject object. Uh, just keep on, on focusing, keep on med meditating until your mind go in deeper, until it, everything disappear and all that is left is emptiness. Question number nine from Perth, Australia, from Miss Moon. I've heard from other people that after parinibbana, the mind of the Buddhas and other arahants no longer exists, like a flame extinguished. However, in your talks, you say that the mind of the Buddha and other arahants still exists after parinibbana, and some people are able to communicate with them. Can Ajahn explain, please? Well, the mind of every being, whether enlightened or not enlightened, is not destructible. They cannot disappear the mind of an enlightened person and and an unenlightened person differs only in the defilements. An enlightened person has get rid of the defilements, so the mind becomes pure. While an unenlightened person still have defilements, and this defilement cause them to go take up birth. See, but both the mind of the enlightened and unenlightened exists all the time, never disappear. Let me give you an example. Your clothing that you wear, when you wear your clothing, it gets dirty. So you put in the washing machine to wash the dirtiness out of the wash of the clothing. Once you finish washing, does your clothing disappear with the dirtiness? Okay. The same way, when you meditate and you became enlightened and you achieve parinibbana, you still you have a clean mind. That's all. Which is different from a, uh, a mind that has not been washed, been practiced, been enlightened. That mind is still dirty with defilements. So this dirtiness caused the mind to go take up new birth. See? So when you have new birth, you think, oh, I'm still, the mind still in existence. But when there's no birth, you say the mind is no longer in existence. Because you look at existence at the birth, at the body, see. Because you cannot see the mind. The mind is invisible. So for people who say that once the Buddha passed away, his body disappeared, then he, his mind also disappeared. It's like a, a blind person uh, describing an elephant. When he touches the the tusk of an elephant, he says an elephant is like a spear. Another blind person, when he touches the tail of the elephant, he says, "Oh no, an elephant is like a rope." See, this is the same way people who he doesn't practice, who who hasn't yet become enlightened, they will assume that once the Buddha passed away, his mind also pass away with his body. Clear? Clear enough? Question number 10 from Toronto, Canada, from Miss Deborah. Is it okay to spay or neuter animals, or is it better to leave their reproductive cycles alone? And what's the reason for the answer? It depends on what you want. It, if you want to control the birth of your animal, then you, you what you call? Neuter. Ah but it is not considered to be a, a harmful act. It's not doesn't break the sila in any way. It's so it depends on what you want. You want to control birth, then you have to do it. You have to practice birth control. If you, you if you don't want to control birth, then you live it naturally, and and suffer the consequence of having many puppies or have many babies but it's not considered to be breaking the sila. It's not killing. Uh, question number 11. Is there a difference between jhana and jnana? If so, what is the difference? So I ask, jnana means the 16th stage of vipassana knowledge. See, jhana is absorption. The mind absorbed in in peace has nine levels. For rupa jhana, for arupa jhana, and the last one, the complete cessation of the metta Sanya. This is jhana, means absorption in peace. Vayana means knowledge or enlightenment. See, jhana means knowledge, and there are 16 levels of knowledge that you can acquire from your practice. So the word, the, the two words doesn't mean the same thing. One is one is jhana, the other is jhana. Jhana means samadhi, Jhana means vipassana of or wisdom. So do we have to go to jhana nine first before vipassana? No, you need on the fourth. Only you need the fourth jhana. Then from the fourth jhana, then you can practice vipassana. Personal 12, I was thinking to come and do a one week retreat at your monastery. But do you think that is good? It is just good to practice at a quiet location near where I live? Yes, anywhere is good when it's quiet and you're alone and not to be disturbed by the your surrounding. So better to to to find a place where it's most convenient for you to practice not necessary because nowadays you can listen to Dhamma from the internet, from Facebook, from YouTube. You can read books from the internet. You have any question, you can send in question and ask. So there's really no need to be physically close to a teacher. But you need a physical, quiet environment to practice. So if you can find, even in your condominium, if you live alone and nobody disturbs you and you can spend all your time in your condominium. You can practice in your condominium. Question number 13 from Mr. Teo. Is it possible for a homosexual man to ordain as a monk if he is able to suppress his desire for other men, maybe through the practice of asuka on various body parts and also on idea nothing is permanent, and eventually all the men will age and die, and return to the four elements. You said in the last Q&A that homosexuals have desire on other males. That's why we don't accept homosexuals to ordain because they might have sexual activities with other monks. Is this rule fixed or strictly enforced? Thank you. I guess nowadays I heard there are many a lot, a lot homosexual being ordained. As long as you don't declare yourself homosexual when you go apply for ordination, no one would know. So then, no one asks you whether you're homosexual or not when you apply for ordination. So if you don't tell, then there's no. They have this policy well, don't don't tell, don't say, or whatever. You know, it's the same thing here. But if you tell that you're homosexual, then it somehow makes it uh, not appropriate to to to ordain, because like I said, you know, when you live with when you like the same sex and you're so close to each other, when your desire happen to arise and you cannot control it, then it can cause problem, especially to yourself, because once you commit this uh, this act, you will be permanently barred from being ordained again in the future. In the future, so as long as you think you can control your desire and you're not asked whether you're homosexual or not, then you don't have to declare yourself to be one. I see monks who are who are homosexual, but who who who they they they seem to be okay, just like normal, like like other normal heterosexual men. They also have desire, but they manage to control their desire. Question number 14. Achan, under what situation should we practice asupha? Is it recommended for layperson to do asupha because it can be quite gory and it makes someone sick and weak or even cannot eat a meal after the practice? Asupha is for those people who want to practice the eight eight precepts or more, because you want to stop uh, using the body as your your way of having happiness. So if you want to keep the eight precepts, then you have to abstain from sexual activity. So asupa will become handy when you have this sexual desire. If you think of asupa, think of the unsavory nature of the body, then you can suppress or stop your sexual desire and then maintain your precepts this for those people who want to practice meditation on a um, more professional or more more intense basis. But for lay person who just practice occasional meditation, you don't need a super because you still have to have a sexual activity with your spouse or your partner. So, and especially if you find it very uh, very bad emotionally for you to contemplate, then it means you're not ready for this kind of practice yet. Then you just have to maintain the five precepts and live a good lay person, live a good family life, you know. But sometimes it can help if you start to go astray. But if you cannot keep the third precept, fidelity, being faithful to your partner, then if you contemplate on the asupa of the person that you want to have sexual activity with, it might stop your sexual desire. But this is on a on a case by case, you know. If if you don't want to control your sexual desire, then asupa is not good for you. Question number 15. And how do people practice asuka? Is it that people have to see rotting corpses or use the internet to search the gory and bloody pictures of the corpse and the various body parts and then proceed to visualize them repeatedly when meditating? You don't have to to look at the gory part if you cannot handle it at first. You can look at something more uh, more benign, like look at the, at the uh, anatomy of the body, maybe looking at the the maybe graphic uh, drawing of the the anatomy of the body first before you go look at the real thing. Yeah. The the point is for you to see the other side of the body. We usually see the attractive side of the body. That's what makes us have sexual desire. If we want to get rid of sexual desire, then we have to look at the other side of the body the unattractive side of the body. And this you have to go either inside the body or look at the corpse. It's the, it's the other side of the body that we don't see a lot of. That's why we forget that people, the body that's so attractive can be also very unattractive. So it depends on on what you want. If you want to curb or get rid of your sexual desire, because you find it's more burdensome than more useful, then you need to contemplate on the unattractive side of the body, and you can choose the intensity or the level of unattractiveness of the body. So after see the picture, uh, then we visualize them repeatedly during meditation. Just repeat it all the time, whether you're in meditation or not. See, you want to have that picture in the back of your mind. Whenever you have sexual desire, then you can bring it out to stop your sexual desire. Question number 16 from Penang, Malaysia, from Kung Can you explain in simple layman terms anatta, the last of the tilakana? Anatta means natural processes. There's no no no person or somebody who can direct these natural processes, like the wind, the sun, the rain. Here, this are natural processes, anatta. So is the body, but our delusion we we separate the body, our body from the natural processes. We think that the body is under our control, which we can control it to a certain amount, to a certain amount, but not all Eventually, you cannot control death, you cannot control old age, you cannot control sickness. Yeah. So this is anatta also, but we our delusion somehow make us look at the body as atta, as something controllable. But in fact, our body is just like the wind, the rain, and the sun. So is the knower anatta? Huh? Is the knower anatta? No, the knower is just a knower someone who knows, but he knows under delusion. See, so this delusion caused him to have attachment and suffering. See, so you need the the the enlightened person like the Buddha to come and say, leave everything alone. Everything is natural processes. You you cannot control them. Leave them alone. Then you will let let go of them. Then you will not be suffered by them. Question number 17 from Indonesia from Miss Aini. How to bring vitaka and vichara to jhana? Vitaka jhana is part of jhana. The first jhana have vitaka and vichara. See, when you watch your breathing, you are doing vitaka vichara. I'm breathing in. I know I'm breathing in. I'm not breathing out. This is vitaka vichara. And when you do it continuously, you you get rapture. You got bliss from doing it. And if you go deeper, then all this rapture and bliss will disappear, and all you have left is emptiness and ubeka. Just keep just keep focusing on your breathing. Question number 18. Uh, this question is related to the article we posted on how to fix the anger. Um, it's from Mr. Nicola Miles. How do I apply this to someone who has caused me harm in the past. I do not desire them to be any different to how they are exactly. But the memory of the pain they caused in the past makes me angry now. Well, just try not to think of the past. And the reason why you keep thinking of the past because you cannot, you have no ability to bring your mind back into the present. So you need to develop mindfulness. If you have mindfulness, then you can bring the mind to stay in the present. Then whatever happened in the past will will disappear from your mind. So what you need now is to develop mindfulness. Keep keep focusing on something, and then your mind cannot go to the past or go to the future. Or you can use a mantra. When you think of the past, just repeat the mantra, recite the mantra if you can keep reciting for a while, then you will forget what you of the past that you've been thinking about. So even from the person who comes in the past, so I just forget about it. Yeah, forget to forgive is to forget. To forget is to forgive. See, so you have to stay in the present, and you need mindfulness to bring your mind back into the present. Your mind without mindfulness will like to go to the past and go to the future. So you need mindfulness to bring it back to the present. Use something to anchor your mind to stay in the present, like a mantra or your body. Just keep watching what your body is doing at the time. You know. uh, question number 19 from Brunei, from Mr. Dennis. I realized my problem was a mental problem because I could not let go of my desire to care for and to love someone whom I once thought we could have a fruitful re- relationship. This desire created both hatred and love in me. I'm fighting to be positive and always read Dhamma books like Dhammapada and meditation books to stay positive and not do harm to others. This mental struggle takes a beating to my mind. It's, it's like I'm standing with Buddha above me and Mara below me. Do good when I see Buddha and do bad when I see Mara. Please advise me the right Dhamma to remove my desire to care and love for someone or not to be generous with someone who knows that this person can use financial help? Am I being a miser or desiring for recognition for doing generous act? I'm doing Maranusati meditation now and breath meditation. Are these helpful? You need mindfulness and wisdom to to solve all your problem. Everybody's problem is the same. The ability not be able to control their thoughts when they, when they think of good thing, they they feel happy, but when they think about good bad thing, they feel unhappy. But they cannot stop this unhappiness because because they cannot stop their thinking. So what they have to do is first to develop mindfulness, so, so to be able to stop the thinking when the, the thinking is bad. Then once you have that, the next thing is to think positively. Direct the mind to think positively think of anicca. life is short. Sooner or later, you're gonna lose everything anyway. So why bother have anything when you're gonna lose them? See, if you can do these two things, then you will be able to keep your mind in good, in a good track. Let's put it that way. Question number twenty from Miss Adelaide France. It's commonly said that a sotapanna never break the precept. The Buddha himself has been in a situation where one of his Sotapanna disciples have regularly drinking alcohol and in quite a quantity, breaking the fifth precept. The Lord Buddha in this case confirmed that the dis- disciple was a Sotapanna without any doubt about it. How then can we understand that a Sotapanna never breaks precept? The real precepts are just the, are the other four, not not the fifth one. The fifth one is just uh, uh, a bad habit to avoid. Because if when you if you drink alcohol, you can get become drunk, and then you will not be able to control your your mind to to keep the other four precepts. But with a sotapanna, he can, he he can he he he will never break the other four precepts. So when he drink alcohol, he doesn't hurt anybody or himself. He drink and then he just go to sleep say. But if someone who has who has no ability to control the other four precepts, once they get wrong, they might go and break the other four precepts easily. Go kill, to steal, go commit adultery, or go lie. See? So with a, a sotapanna, he he will not definitely break the other four precepts. But the fifth is not considered to be a precept. You know like hand, still smoke or uh, chew nut, you know. But they don't chew it like normal people do. Normal people usually chew or drink with passion, with desire. Arahant just just chew as a matter of, uh, you know, no emotional, no emotion involved. So it's different and no attachment. They can have or they can have it or leave it any time. It doesn't bother their mind. Hmm. Last one. No, I think this continuation that in our time we have to sometimes face that fact that this disciple was doing it, and we do not have Lord Buddha to state about this attainment. Can we deny this his sotapanna attainment? You cannot deny the truth. You know, so if he is an asotapanna, he is, but it doesn't matter because it doesn't make you a sotapana or not a sotapana. If he is a sotapana, let him be a sotapana. Like if he's a Frenchman, let him be a Frenchman. So what? You know, it's no big deal. You know, that's all. Last question. Can someone who is on celestial realms have the, some possibility to meet noble ones and Aryas on his loka and be taught by them. Thank you for answering. it depends on the the the noble person whether he has the ability to connect with the celestial being or not. Like Ajahn Man or the Buddha, they have the ability to connect. So when this these people are around, then usually there will be celestial beings who would go and listen to their dharma talks. See? So right now there might be monks somewhere in the world who can connect with the celestial being, and there might be celestial being who go attend and listen to dharma talks from those person. So the person has to be able ability to connect with the celestial person, and he must be an arahant to be useful. Then he can teach. But if he's just normal person, then he will not some some people might be able to connect with uh, celestial being, but not being enlightened. See, because the ability to connect with celestial being doesn't mean you have to be an enlightened person. It only means that you have the ability to concentrate your mind to the level in which you can connect. This is then on the samadhi level, on the jhana level. So it there are people who can connect with the spirit, but they cannot teach Dharma. See, if they're not enlightened. So to have that ability do we train to do it, or is, uh, natural? It's part of your past. You might have trained this before in your past life. See, so when you meditate, when your mind becomes calm, then you will automatically be able to connect with with spiritual beings. But if you have not this, if you have not learned this process, then you won't be able to connect. Is that all the questions? YouTube. Dear Chan, what is the best method of meditation? This question is from YouTube. Well, the method that suits you best. See. If you like watching your breathing, you use your watch your breathing. If you like using a mantra, you repeat a mantra like Buto Buto. But the important thing is not the method. The important thing is the mindfulness. Because once you have the right method, but if you have no mindfulness, you will not succeed anyway. So you need to develop mindfulness, then and then find the right method that is suitable to you the suitable method doesn't guarantee success. Mindfulness will always guarantee success. So you need to develop strong mindfulness before you sit and meditate. If you don't have strong mindfulness, you can sit, but you will not succeed because your mind will go all over the place. So you have to curb your mind from running around first by using mindfulness in your eh, daily activity whatever you do, you have to keep curbing your mind from thinking, either using a mantra or by focusing on your activity. Then you will have mindfulness. Then when you sit, then your mind will then become peaceful and calm. Okay. Okay. Is that all the question for today? Um, all right. How how did this this question come about? Did they uh, connect you through email or they go into the Facebook page? The Facebook page and I see. Yeah. So, some line me or some email me. I see. And then know that this will be answered, oh, and and then put in you on YouTube, so they can go into the YouTube and listen to the answer and question. Okay, that's pretty good. Maybe you can ask them to send in some feedback whether this method works okay. Uh, if they like, we when we ask question, we can also tell them that we go live on YouTube and Facebook also. They're usually about three thirty, so you can tell them the time when we go live. Maybe if they happen to be able to connect, then they can maybe listen live at the same time, or maybe not. It doesn't matter anyway. They they can always go into the the the Facebook page. Or uh, you give them the link to connect to, right? Or oh, just the YouTube? Uh, Usually YouTube. Huh? yeah. Okay. But because if I have 20 questions, it's about 30 minutes. So if I have more, then I need to spend Okay. Okay. Thanks for sending in the questions and hope this question, this answer will help clarify some of your your doubts and and assist you on your on your progress toward enlightenment. Good luck to you all. Thank you, หลวงพ่อ Oh, t e minutes. So you going back tomorrow? Yeah. h งฟังรู้เรื่องไหมรู้สินะ ต้องใช้แต่ด้วย